Bien, ben, bonjour à toutes et à tous Добър вечер на всички. pour cette deuxième partie de la visite de Jamil Saya. Добре дошли на втората част от посещението на Джеми Сея. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, Jamil Saya est un universitaire franco-tunisien А, Тези, които не бяха вчера, искам да ги уведомя, че Джеми Сея е френско-тунизийски а, университетски преподавател. Il, a- il est juriste. Той е юрист по образование. Tout le monde n'a pas la chance d'être sociologue non plus. Не всички имат Ние шанс не да бъдат парфait. социолози. Et il a, il, il a écrit un, il a écrit voici quelques années, avant le printemps arabe, justement, avant les printemps arabes, il avait écrit un premier ouvrage И преди няколко години, преди да се случи арабската пролет, той написа една първа книга, qui s'appelle Au cœur de la tragédie arabe, où il faisait le lien avec le- les constitutions et les aspects justement constitutionnels Е, Книгата се казва в сърцевината на арабската траде- трагедия и там той е, прави връзка с Конституцията и конституционализма. Alors dernièrement, il a travaillé avec nous sur un ouvrage qui a été publié sur les printemps arabes en général, que je n'ai pas amené, Е, В последно време той работи заедно с нас върху изготвянето на една книга изобщо за арабските пролети. Et il a travaillé, donc euh, il, a fait, il a sorti un nouveau livre, après cette fois-ci les premiers événements, sur la part du droit, la révolution tunisienne, la part du droit. И вече след събитията, след арабската пролет, Voilà, той ça, c'est издаде l'autre една друга ouvrage. книга, която се казва е, Тунизийската appelle ici. революция, е, Merci. приноса на правото и дела на, на правото. Donc aujourd'hui, je propose qu'il présente le livre, puisqu'on ne va pas refaire la même conférence qu'hier, évidemment. Et j'ai constaté hier qu'il y avait beaucoup de questions. И вчера забелязах, че има много въпроси. Y compris par nos deux discutantes, euh, que je remercie d'être venues. Включително и нашите дискутантки зададоха много въпроси. Впрочем, благодарим, че са тук. Става дума за Ана Кръстава и за Петя Георгиева, които всички вие познавате, предполагам. И donc, on peut faire un bref, une brève présentation suivi de questions débat parce que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans ce format. И може би е добре да направим едно кратко представяне, след което то да бъде последвано от дискусия, тъй като ми се струва, че в този формат това е най-подходящото. Alors, vous avez constaté peut-être que dans la salle d'à côté, il y a une journée sur le Coran, А, може би сте е, et l'islam, pardon. Може би сте разбрали, че в съседната зала в момента се провежда ден на е, исляма. C'est pas du tout prémédité. Между другото, това не е преднамерено. Et c'est pas de ça dont parle normalement Jamil, И по принцип е, е, Джамил не говори за това. puisque ce qui nous intéresse, c'est les, les évolutions politiques et sociologiques des peuples, beaucoup plus que les aspects de- d'évolu- de- d'évolution religieuse. А, Тъй като това, което нас ни интересува е в много по-голяма степен политическото и социологическото развитие на народите, а не толкова тяхното религиозно развитие. Voilà, je te laisse la parole, Jamil. Давам думата на Джамил. Merci euh, encore à, à Gilles d'avoir euh, euh, m'avoir donné l'o- l'occasion d'être là. Merci bien évidemment à, à- à vous euh, d'être ici. euh. А, Много благодаря на Жил а, за това, че ми даде възможност да бъда тук. Също така благодаря на всички вас за това, че сте тук. C'est vrai que c'est la première fois que je viens à Sofia. Donc, outre le fait que je connais mon ami Gilles euh, depuis longtemps, enfin relativement longtemps, maintenant on se connaît très bien. Je connais Petia et, et Anna. А, За, за мен това е първо посещение в София, макар че с Жил ние се познаваме от доста време. Също така се познаваме и с Анна, и с Петя. Et je, je me retrouve avec un Tunisien ici, donc je me sens plus seul. И тук се срещнах с един сънародник тунисиец, така че вече не се чувствам сам. Et avec madame qui a travaillé en Tunisie pendant 7 ans, sept ans en tant que docteur euh, à l'hôp- à l'hôpital Charles-Nicolle à, à Tunis. Et je, je me sens euh, vraiment fier euh, de, de- de ce que vous avez fait et, et de l'amour que vous portez, euh, en tout cas pour la Tunisie, que vous soyez ici euh, remerciés. И също дамата, която е на първия ред и която 7 години е работила в Тунис като лекар и много съм горд, че тя е работила в Тунис и че днес е тук заедно с нас. Je vais montrer seulement mon livre euh, qui était édité en pour, pour, euh, le montage. vous avez ici le, qui était déjà traduit. Oui, je vais, le faire. C'était, euh, édité par la société de diffusion tunisienne avec la couverture de M. Gorgi, Abdelaziz Gorgi, le grand peintre tunisien et puis avec la préface de M. Mustafa Fersi, qui était le, grand euh, écrivain, aussi poète, qui euh, m'a beaucoup aidé. Hein. Euh, et j'étais très contente parce qu'avec ce livre, je rentre dans le patrimoine tunisien. <laughs> Мерси. И така, тази книга беше издадена от е, тунизийско издателство, като корицата е, е нарисувана от Горчи. Това е един тунизийски е, художник, а предговора е написан от Мустафа Фарси, така че това ми даде възможност да навлезе в тунизийското наследство. Donc en fait, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Au pays du Jasmin. Effectivement, la, la couverture est, est, est euh, par euh, Gorgi. Gorgi, c'est l'un des plus grands peintres tunisiens qui était à l'origine de ce qu'on appelle l'école de Tunis, euh, dans les années 50, 60. Maintenant, il est, il est décédé. Il est décédé euh, il y a 5 ou 6 ans déjà. Oui. А, <clears throat> и тази книга е фактически е, сборник от стихотворения и наистина нейната корица е, е, е нарисувана от този голям е, тунизийски художник, който е създател на така нареченото тунизийско е, училище, е работил най-вече, е, школа, извинете, и е работил най-вече през 50-те и 60-те години. Днес вече е покойник. Bien, donc on, on revient à la à la conférence. Alors, le livre de madame s'appelle Le pays du jasmin, donc euh, généralement il y a toujours un lien entre le jasmin et la Tunisie, et donc parce que c'est une, une, fleur qui, euh, on trouve, notamment le jasmin d'Arabie, qu'on trouve euh, en Tunisie, qui, et qui symbolise en tout cas le bien-être tunisien, on va dire. Е, е, книгата на е, госпожата се казва в страната на Жасмина и това не е случайно, тъй като за Жасмина е едно от цвете, което се свързва с арабския свят и също така е цвете, което расте в Тунис. Това, е, това цвете символизира благодействието в Тунис. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a eu la révolution, euh, on l'a appelé euh, la révolution du jasmin. Et това е причината, поради която, когато стана революцията, нарекоха du революция. La révolution du jasmin euh, veut dire en fait comme le velours chez vous, c'est-à-dire c'est une manière de faire la révolution sans euh, être porté par une violence, par euh, ce processus destructeur qui, qui, est, qui est généralement qui accompagne en fait les révolutions. А, и фактически а, този термин жасми, Жасминова революция се свързва с вашия термин нежна а, революция, тъй като това е един и същи начин на правене на революцията, т.е. революция без насилие, без, да се, а, без тя да носи този дух на унищожение. Euh, donc c'est une, c'est une révolution, on va dire, sans, sans violence, même si effectivement il y a, il y a toujours un, un élément important euh, de la violence symbolique qui consiste justement à mettre un terme à, un- à un pouvoir, à une dictature, à un, un despotisme, en tout cas bref, à mettre un terme à ce qu'on appelle l'ancien régime. А, И фактически наистина това е а, революция без насилие, но все пак в нея се съдържа а, символично насилие, тъй като каква е целта на революцията? Да се сложи край на някакъв а, силов режим, на някакъв авторитарен, тоталитарен, деспотичен режим. euh, ce qui caractérise en fait, euh, on ne va pas revenir à ce que nous avons dit hier, mais en tout cas je reviendrai un, peu à la marche si vous voulez. alors, ce qui caractérise donc cette révolution, euh, c'est son, son, caractère imprévisible. Donc on l'a dit hier. Mais son caractère imprévisible au sens politique du terme. Но става дума за непредвидим характер в политическия смисъл на думата. Sur le plan, euh, on va dire sociologique, euh, sur le plan euh, de l'impasse politique dans lequel se trouvait le régime, euh, tout était euh, paradoxalement prévisible. А, В социологически план, а, що се отнася до политическата безходица, в която се намираше режима, можем да кажем, че всичко парадоксално беше предвидимо. Les pays étaient euh, dans une impasse, je dirais, euh, il était dans une impasse comme dans quasiment tous les régimes du monde arabe. Е, И страната се намираше в безисходица, подобно на всички а, режими, авторитарни режими в арабския свят. Absence de démocratie, absence de pluralisme, absence de liberté. Е, Липса на демокрация, липса на плурализъм, липса на свобода. De plus, euh, les sociétés euh, ne cessent de se développer d'une manière inégalitaire. Освен това, обществата не престават да се развиват по един е, начин е, в условията на неравенство. Une inégalité euh, économique réelle, Реално економическо неравенство, avec une euh, classe moyenne qui, euh, qui était en fait euh, l'élément qui équilibrait la société, qui ne cessait en fait de, de s'appauvrir, et surtout euh, une, inégalité territoriale de plus en plus criante, de plus en plus importante, avec euh, euh, euh, un, développement assez accélérée des régions euh, côtières. Като това, което характеризираше обществото, беше една средна класа, която, се, която чиято роля беше да уравновесява, но за съжаление тази средна класа не представаше да обеднява и на лице бяха, беше неравнопоставеност между различните територии, между различните региони, които се развиваха с различна скорост. Et il y de plus en plus accéléré, là encore, des régions euh, du centre de la Tunisie, ce qu'on appelle en fait les terres en, en Tunisie, c'est-à-dire que c'est les régions non côtières. Е, И се наблюдаваше все по-засилено обедняване на тези е, райони на Тунис, които се намираха в центъра на страната, т.е. не крайморските райони. renforçant ainsi euh, euh, un rapport binaire de plus en plus euh, euh, choquant entre un centre et une périphérie. Е, като все повече се развиваше това е, двойно взаимоотношение между център и периферия. Un centre attractif, un centre е, riche, une périphérie de plus en plus délaissée à, à son sort. Като центъра беше все по се все по-привлекателен и по-богат, докато периферията все повече беше оставена на произволна съдбата. Euh, C'est pour cette raison que cette révolution du jasmin a été portée par une jeunesse désespérée. Lorsque vous enlevez en fait le- l'espoir à une population, soit elle se révolte, euh, soit elle, euh, euh, elle, euh, elle décide plutôt, je dirais, à se- s'autodétruire. Euh, <clears throat> Е, И тази революция, нейн носител беше едно, е, една отчаяна младеж, защото какво се случва, когато населението изгуби надежда, то е, или решава да се разбунтува, или напротив има склонност към самоунищожение. par, une forme, par une forme, je dirais, de suicide symbolique collectif. Е, Като пристъпва към, е, да наречем, известна форма на символичен колек- символично колективно самоубийство. Voilà, donc tout ça fait que euh, cette, l'impasse, je dirais, euh, de, de la société arabe dans, son- dans sa globalité, euh, dans ce livre, И в тази книга става дума за безисходицата на арабското е, общество като цяло, a abouti bien évidemment à, à un début de révolte pour euh, ab- arriver, je dirais, euh, à une révolution réelle. Е, И всичко това доведе до е, началото на един бунт, който в крайна сметка се превърна в реална революция. Donc le peuple s'est révolté, a fait sa révolution, le régime euh, dictatorial et la dictature est tombée, Е, Народа се разбунтува, е, направи своята революция, съответно диктаторския режим падна. Qu'en est-il de la Tunisie actuellement Quelle est la situation Какво се случва в момента в Тунис? Какво е положението? Première élection libre, démocratique, Първите свободни демократични избори, plurielle, освен това плуралистични, avec une participation et un enthousiasme, je dirais, populaire, euh, assez impressionnant et inattendu. Euh, Le résultat était assez surprenant par rapport à la physionomie globale de la révolution. Резултата беше доста изненадващ, ако се съпостави с общия облик на революцията. Le retour des islamistes euh, en Tunisie, qui étaient en exil, puis ils avaient bien évidemment leurs cellules dormantes. Euh, завръщането на ислямистите в Тунис, които бяха в изгнание, но така или иначе имаха едни латентни организации. On prit les choses rapidement au sérieux pour euh, faire une véritable campagne électorale. И тези хора много бързо започнаха да приемат нещата на сериозно и започнаха предизборна кампания. Une campagne électorale euh, en, en, comprenant qu'il euh, faut aller vers les gens, il faut aller vers le peuple, vers les citoyens, pour pouvoir justement être euh, dans la pédagogie démocratique. Е, и те много бързо разбраха, че трябва да се сближат с хората, с народа, с а, а, гражданите и, така да скажа, да проявят педагогически подход. Дубля авантаж. Е, какво е двойното предимство? Премьер авантаж, euh, c'est euh, un parti de militants disciplinés. Първото предимство е, че една, една партия от дисциплинирани активисти avec les moyens които разполагат със средства. Deuxième avantage important, un discours facile et accessible. Е, второто е, важно предимство е, е че техния, техния дискурс е достъпен и се разбира лесно. Si vous êtes des bons Tunisiens musulmans, votez pour nous. В общи линии лозунга ако сте добри тунизийци мусулмани, гласувайте за нас. nous allons vous apporter la démocratie, l'islam moderne. Et surtout, le développement. Ils ont gagné les élections. C'est beaucoup plus simple de dire à quelqu'un vote pour moi, tu seras un bon musulman. Много по-лесно да кажеш на някой гласувай за мен и ще бъдеш един добър мусулманин. Alors que les autres, ils étaient en fait dans le discours plus rationnel, c'est beaucoup plus compliqué. Pour leur parler de la modernité, de la démocratie, des, de l'individu individualisé, de l'autonomisation, de la primauté de l'individu sur la collectivité. Tout cela, c'était un peu plus compliqué. <clears throat> докато другите в крайна сметка се изразяваха по много, сложен, много по-сложен и рационален начин, тъй като говориха за, за, за модерното, за демокрацията, за индивида, за върховенството на индивида. И puis il y a un, un aspect important, puis après je vais revenir au livre, un aspect important tout à l'heure, on a déjeuné ensemble avec euh, Anthony et, et Gilles. Et... Е, един друг важен аспект, преди, преди няколко часа обядвахме заедно с Антони и с Жил. Et on a parlé justement de la situation en Bulgarie. Euh, lorsque euh, un parti politique il a des moyens financiers importants, e, il peut acheter des voix. Et voilà, le parti islamiste, euh, avant les élections, il a décidé euh, de, de marier des gens, de donner en fait euh, de l'argent à des, à des personnes en, en, difficulté financière. Ceux qui n'avaient pas les moyens, par exemple, de se marier, le, le mariage coûte très très cher en Tunisie. Hein, donc... партия реши да бъде щедра, примерно да, да жени хората. Но... Защо да жени хората? Защото една сватба е нещо твърде скъпо, така че когато се осигурят на хората средства, те могат да се оженят. Et le ridicule ne, ne, ne, tue pas. Donc, euh, ils ont regroupé euh, une vingtaine de mariages, donc sous une, une, énorme tente, et puis ils ont marié tout le monde. Bah, c'est lui qui a envie, de, il était prêt à se marier, donc il, il était sponsorisé par le parti islamiste. Смешното така или иначе никога не убива, така че тези хора чисто и просто решиха да съберат 20 двойки под една огромна шатра и да ги оженят на конвейер. Les familles qui ont d'autres euh, petits problèmes, des divorces, des, problèmes à payer leurs avocats, à payer un justice, euh, d'autres ils ont des problèmes pour euh, finir le, correctement le fameux mois. Bref, donc ils ont quand même acheté des voix. Et ça, c'est un aspect aussi à, à dire. И а, а, фактически те също така помогнаха хора, които примерно бяха в социален развод, които имаха проблеми с плащането на адвоката или пък с плащането на хонорара на съдята изпълнител или чисто просто им беше трудно да връзват а, двата края. Même si ça fait pas trop, trop intellectuel ou politiquement correct, mais c'est une réalité électorale. C'est-à-dire qu'effectivement, hier, hier, on a fait la distinction conceptuelle entre le peuple électoral et le peuple révolutionnaire. C'est une réalité. Et ça dit long justement sur cette, euh, ce décalage qui s'est créé pendant euh, cette période-là. Така че може всичко това да не е много интелектуално и много коректно, а, но така или иначе това беше направено и вчера, впрочем, направихме разликата между а, народът, който е а, народ от избиратели и революционния народ. И това е действителност. Cela m'amène bien évidemment à, à dire la dernière raison qui, qu'ils ont, qui a fait que le parti euh, islamiste a gagné les élections. Tous ses adversaires politiques étaient occupés à préparer la transition. à organiser euh, la situation post-révolutionnaire. Э, э, э, pour que l'État ne s'effondre pas et pour que la révolution n'avorte pas. On était tous, je me mets bien évidemment dans le lot, dans les commissions. Jamais la Tunisie n'a connu euh, une, euh, une une fertilité intellectuelle, une fertilité euh, idéale, une fertilité réflexive euh, euh, que pendant cette période-là. А, И никога а, в, а, в Тунис не е имало такава интелектуална а, плодовитост, свързана с размисъла и така нататък. Това наистина беше епогея през този период. Donc ce livre, il est la résultante justement euh, d'une réflexion euh, théorique Uh, e et euh, euh, d'un engagement euh, citoyen. Uh, uh, C'est la raison pour laquelle il est composé par deux parties. Dans une partie, en fait, je, je réfléchis, je pense en tout cas à la révolution, et notamment à la part du droit, et je reviendrai là-dessus. Et И а, не случайно книгата е съставена от две части, като в първата част аз а, размишлявам, така подхождам а, теоретически към революцията, най-вече от правна гледна точка. Et la deuxième partie, je l'ai appelée bien évidemment le droit en action, et j'aurais pu en fait, euh, euh, c'est- c'est c'est bien évidemment emprunté à, à Bourdieu, hein, euh, j'aurais pu l'amener le juriste euh, en, en engagement. И втората част я нарекох правото в действие, като нали, това е израз, който вземам от а, Бордио, може примерно да говоря за ангажирания юрист. Parce que dès le départ, je dis de toute façon, la révolution est un processus. Защото още от самото начало казвам, че революцията е процес. Et que ce processus euh, révolutionnaire euh, est l'élément euh, différentiel important euh, qui fait que la, la révolution tunisienne est différente d'autres catégories de révolution. hier, j'ai appelé en fait, je, me suis référé à la révolution iranienne, qui est une révolution terminale. C'est-à-dire que entre la révolution en processus et la révolution terminale, il faut bien évidemment euh, préparer la période post-révolutionnaire. L- И а, фактически а, споменавам и а, елемента, който прави а, разликата, тъй като т- тунизийската революция е различна. Примерно аз вчера споменах за а, иранската революция, а, която е, така да се каже, една а, крайно завършваща революция, докато а, тунизийската революция е революция в а, процес. Donc, euh, à partir du moment où on est dans un processus révolutionnaire, il faut réfléchir la post-révolution en- non pas comme un acte euh, en articulation directe, en lien de filiation directe avec la révolution, mais comme une nouveauté à créer, à inventer. А, И а, при това положение трябва много добре да, по- да помислим и да подготвим постреволюционната а, ситуация, като я разглеждаме а, като действителност, която трябва да бъде изградена. Car euh, cette révolution étant imprévisible, n'était pas portée en fait par un projet construit, il fallait tout créer, tout reconstruire, tout euh, inventer. А, Защото тази революция, заради своя непредвидим характер, тя не почиваше на някакъв а, а, подготвен проект. а, И поради тази причина всичко трябваше да се измисли, а, изобрети, отново да се изгради. Or, lorsqu'on parle de révolution et on, met, on- et on accole la révolution au droit, on est en fait dans une situation euh, dialectique euh, assez conflictuelle. Но когато говорим за революции, най-вече съчетаваме революцията с правото, се озоваваме в една диалектическа конфликтна ситуация. Le droit n'aime pas les révolutions. Правото не обича революциите. Les révolutions n'aiment pas les droits. Съответно, революциите не обичат правото. Et les juristes n'aiment pas les révolutions. А юристите пък не обичат революциите. Par conséquent, la question la plus importante en Tunisie, c'était quelle serait la place du droit dans une situation euh, qui a amené la chute d'un régime. Е, И съответно въпросът, който трябваше да се наложи да се зададем в Тунис е какво е е, мястото на правото в е, една, в една ситуация довела до падането на режима. C'est là où euh, la révolution tunisienne, de ce point de vue-là, est intéressante et originale en même temps. И е, именно тук е, тунизийската революция е едновременно и интересна и оригинална. Parce qu'en fait, euh, cette révolution a été dirigée contre un régime Е, Тъй като тази революция беше насочена към определен режим, et non pas contre l'État. е, срещу определен режим, извинете, а не срещу държавата. C'est-à-dire que le peuple, en descendant dans la rue, a demandé la chute du régime. тъй като народът, слизайки на улицата, какво поиска падането на режима. Mais à aucun moment il y a eu euh, revendication ou une demande de la destruction de l'État. Но в нито един момент не е поставено euh, искането за euh, разрушаването на държавата. C'est la raison pour laquelle il y a eu continuité de l'État. Поради тази причина имаше последователност euh, на равнища държава. Et une fin de régime. И край на режима. À aucun moment, même pendant la période la plus dure, je dirais, de la Révolution, lorsque euh, il y a eu retrait euh, notamment euh, de la police, des forces de sécurité, il y a eu une anarchie, deux éléments importants à à souligner ici. И, и в нито един момент, включително и в най-тежките моменти, когато примерно полицията се а, отдръпна, силите за сигурност също се отдръпнаха. D'autant plus que le tout était dans le tout, n'importe qui devient un policier, n'importe qui peut tirer sur les autres, etc. А, а, още повече, че в такива ситуации знаете, че всеки може да стане полицай и всеки може да стреля по другите. Donc deux choses à signaler quand même euh, euh, qui, qui font que cette révolution est intéressante sur le plan théorique. Euh, euh, le rapport à l'État. L'État a continué à maintenir le pays, je dirais en état, sans jeu de mots. държавата, която продължи така да поддържа страната в добро състояние. Les ah, В дания случай има игра на думи на френски, тъй като ета означава държава, едновременно означава състояние. И фалик ще сплика. А, жена ми, mais vous avez bien Donc, les bus ont continué à rouler. Les avions ont continué à, à voler. Така че автобусите продължиха да се движат, самолетите продължиха да летят. Pas une seconde, en fait, l'électricité s'est interrompue. L'eau a continué à couler. Нито един момент нямаше прекъсване на електроснабдяването или на водоснабдяването. Et là, on retrouve en fait l'État au sens védérien du terme, c'est-à-dire que l'État, avec son bras séculier, l'administration, a maintenu euh, le pion euh, à flot. И фактически е, в дадения случай е, държавата е, се прояви като държава, т.е. със своята вековна е, дясна ръка, е, администрацията е, успя да е, запази стра- държа- страната. À aucun moment, on a euh, attaqué euh, un lieu de production. В нито един момент е, нямаше нападение на производствен обект, un lieu économique névralgique. на, е, някой, на някакъв економически е, нев- е, възел. Une banque, même des grandes surfaces. Банка или пък, е, примерно, хипермаркети, супермаркети. Donc il y avait une conscience qu'il fallait maintenir le pays en marche. Deuxième aspect important, là encore je, l'analyse, c'est l'élan citoyen. C'est-à-dire que la population a décidé de se prendre en main, et notamment de prendre en main sa sécurité. а, и второто важно нещо, това е гражданския порив, а именно а, населението реши да се а, вземе, в ръце, да вземе в ръце и най-вече да поеме в свои ръце сигурността си. dans chaque quartier, във всеки квартал, dans chaque rue, на всяко la population s'est organisée pour assurer euh, euh, sa sécurité en désignant euh, les plus jeunes euh, du quartier à veiller à ce qu'il n'y ait pas vol, destruction. euh. Et là, c'était un élan citoyen. Je dirais, Il y avait une fête révolutionnaire au bon sens du terme. И във всеки квартал, на всяка улица, а, хора, населението се организира и организира с- своята сигурност, като посочи а, най-младите жители на квартала а, да бдят за това да няма кражби, да няма разрушения. И в този смисъл говоря за граждански порив. Donc, Dès lors que l'administration fonctionne et la sécurité est assurée, e, uh, il reste à repenser la légalité. Uh, uh, C'est là où effectivement euh, la question du droit est importante et est intéressante en même temps. И именно тук а, въпросът за, за, за правото е важен и а, интересен. D'autant plus que euh, euh, le régime est tombé, le Parlement a été dissous, Още повече, че режима падна, парламентът беше разпуснат. qui va créer la loi Кой ще твори закони? Qui va être producteur de la règle А, Кой ще създава правилата? Comment va-t-on encadrer juridiquement une société qui s'est débarrassée en fait des sources euh, productives de sa normalité А, И, и как може да се регулира е- едно общество, което в крайна сметка се освободи от източниците, а, произвеждащи неговата нормалност. C'est là où, euh, alors je ne sais pas, après il faut, il faut l'approfondir, euh, j'ai euh, avancé en fait cette, euh, cette hypothèse, en tout cas théorique, dans ce livre, А, И аз а, си позволих да изградя една теоретическа а, хипотеза, която може би по-нататък трябва да бъде задълбочена. pour que vive le droit, il faut que les juristes acceptent la fin de la loi. А именно, за да може правото да съществува, да живее, трябва и юристите а, да възприемат идеята за края на закона. C'est-à-dire introduire une autre manière dans une période de transition d'incertitude juridique А, Тоест в един период на, на преход и на а, юридическа несигурност трябва une autre manière de créer la norme, а, да се измисли друг начин а, да се а, създава нормата, non pas adossée à la légalité, mais à la légitimité. като въпросната норма трябва да бъде съчетана не с законността, а с легитимността. C'est la raison pour laquelle euh, la période de transition en Tunisie, on a suspendu la constitution, Това е причината, поради която в периода на прехода в Тунис беше суспендирана Конституцията. On a suspendu toutes les lois de l'ancien régime. Както и всички закони, свързани с стария режим. Et après tout, comme ça, lorsqu'on dit ça comme ça, on, on a l'impression qu'il y a eu un vide juridique. И когато казваме всичко това обобщено, има чувството, че се е получил някакъв юридически вакуум. Rapidement, la, le gouvernement de transition constitué euh, après euh, la, la révolution, donc je ne parle pas des deux gouvernements dont je parlais hier, euh, qui étaient en fait des contre des gouvernements de contre-révolution, И много бързо а, правителството на прехода, което беше създадено след революцията, а, не говоря за двете правителства, за които а, говорих вчера, и които, за които говорих вчера, извинете, и които бяха набързо създадени в а, смутния период. Donc, il avait, euh, Il s'est constitué sur une légitimité révolutionnaire. E, Et s'est appuyé sur des commissions de travail. E, Composées par des juristes. E, des membres de la société civile, représentatifs des, des grandes associations представители на гражданското общество, а, представители на големите сдружения, асоциации, Ligue des droits de l'homme, euh, Лигата за правата на човека, euh, femmes démocrates, euh, а, демократични жени, euh, représentants d'Amnesty International, представители на Amnesty International, bref, toutes les, les associations qui comptaient en fait dans le pays. т.е. представители на всички асоциации, които имаха, е, играеха някаква роля в държавата. Et puis des représentants de chaque région. И също така представители на всеки район. Et c'est et c'est cette chambre euh, improvisée И именно тази импровизирана камера est devenue en fait une fabrique du droit. се превърна в, е, в е, фабрика за право. Et c'est cette commission-là, au nom justement de la légitimité révolutionnaire, И именно тази комисия в е, името на революционната легитимност qui a été à l'origine de l'encadrement juridique des phénomènes politiques post-révolutionnaires. е, и фактически именно тази комисия е, позволи е, юридически да се регулират всички явления в, е, в постреволюционната ситуация. C'est cette commission qui a adopté la loi électorale. Това е комисията, която е, изработи изра- избора- избирателния закон. C'est cette commission qui a adopté la loi sur euh, la justice transitionnelle. Е, Тя, е, също тази комисия прие закона за е, преходното правосъдие. C'est cette commission qui euh, euh, faisait des décrets pour que l'administration puisse donner des directives et continuer à fonctionner. И именно тази комисия издаваше укази, които даваха възможност на администрацията да дава директиви и да продължи да работи. Donc là, elle nous amène à dire deux choses. En fait, on a fini hier soir la soirée par cette interrogation. Euh, И тук oui, трябва да кажем две неща. С това, между другото, вчера приключихме е, нашата лекция. Lorsqu'il y a en fait, euh, il n'y a pas un déficit de légitimité. Е, в интерес на истината няма недостиг на легитимност. Lorsqu'il y a en fait une interaction, je dirais, sincère entre un peuple et ses gouvernants, Когато има искрено взаимодействие между един народ и неговите управляващи, lorsque les sociétés sont apaisées, е, когато обществата са е, оталожени, умиротворени, on n'a besoin ni de constitution е, не се нуждаем нито от конституция, et parfois ni de gouvernement. и понякога дори и от правителство. La Belgique est restée en fait juste, bah, un peu plus que 5 mois sans gouvernement, non beaucoup plus même. Красноречивия пример е Белгия, която А? е, много повече от 5 месеца, ако не се добре си спомням, беше без правителство. Mais avec un système de décentralisation qui donne, euh, qui, qui donne en fait un autre caractère à la démocratie. hein. Но а, в а, Белгия системата е много децентрализирана, което придава съвсем друг характер на демокрацията. Alors, donc, bah, tout ça fait que. euh, Excusez-moi, juste chercher un ah, mais euh, oui, oui, je vous ai fatigué, hein. <laughs> Donc euh, voilà, euh, cette fabrique du droit a permis justement à cette période de transition euh, de d'être réellement un, moyen, un espace, non, seulement de construction, mais un espace en fait préparant l'avenir, Et, euh, et cela a permis à la, à, à la Tunisie de continuer euh, dans son mode de fonctionnement institutionnel, a permis également à l'État de continuer à avoir des directives et donc à servir euh, les citoyens, et un gouvernement d'avoir une assise politique. А, И именно тази така наречена фабрика, завод за право, позволи в този преходен период да се създадат средства, да се създаде едно пространство за изграждане и подготовка на бъдещето, като това позволи на Тунис да продължи да изгражда своя институционален начин на живот, както също така и на държавата да позволява да, да дава директивите и да, да продължи да обслужва, да служи на населението и да дава на държавата това, което е необходимо. Et je dirais que, comme disaient les, les Américains, ils ont fait le boulot. Ils, ils ont travaillé jusqu'à, jusqu'aux élections. И както казват американците, те си свършиха работа. Работиха, тези комисии работиха до а, изграждането на а, Конституцията. Il y a eu élection, Извинете, до изборите. une assemblée, Изборите се проведоха. une assemblée constituante, А, създаде се учредително събрание за създаване на нова конституция, un gouvernement et un État. както и Un, un правителство, gouvernement et un président de la République, pardon. правителство и а, президент на републиката. Qui fonctionne sur un modèle euh, particulier euh, avec deux engagements politiques importants, un mandat en tout cas composé par deux points importants. а, които функционират по един специфичен модел, поемайки а, два особени ангажимента, два мандата, ако може така да се каже. C'est un régime en fait d'assemblée qui се veut parlementaire. А, това е един а, режим, който а, се определя като парламентарен, Parce que le centre du pouvoir reste quand même le Premier ministre et non pas le président de la République. защото центъра на властта остава в ръцете на а, премиера, а не на президента на републиката. Avec euh, donc un élément important, euh, un lien de filiation politique entre euh, le gouvernement et la majorité euh, au sein de l'Assemblée constituante, qui est la majorité islamiste. А, и един съществен елемент, това е приемствеността между правителството и а, мнозинството в парламента, което мнозинство, както казах вече, беше ислямистко. Et puis, euh, deuxième originalité, euh, ce- cette Assemblée constituante a été élue pour euh, faire une constitution. така, втори а, оригинален а, компонент а, е, че това учредително събрание беше избрано именно за да а, създаде, за да напише Конституцията. Faire une он е un И да го направи това нещо за една година. On est à peu près maintenant à deux ans, la Constitution n'a pas, pas encore été écrite. А, ве- Но вече почти две години минаха, а, но Конституцията все още не е написана. Et euh, euh, la, la date des nouvelles élections n'ont pas encore été euh, fixée. А освен това, датата на новите избори все още не е определена. Donc, constitution pas écrite et la date de l'élection n'a pas encore été fixée. On retrouve, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Révolution, une déconnexion entre le légal et le légitime. И в този случай, в тази ситуация, в която а, Конституцията все още не е написана, а, датата за новите избори все още не е определена, а, ние откриваме това, което преди малко споменах, един разрив, едно разминаване между законното и легитимното. C'est vrai que sur le plan juridique, ici, c'est quand même assez intéressant, là encore, d'analyser, mais on peut revenir là-dessus pendant la, discussion. On est dans, un rapport, comme disent les juristes, mandataire-mandant. Le mandataire, euh, c'est l'Assemblée constituante, et les mandants, c'est le peuple. On lui a donné mandat pour faire une constitution et préparer les élections en un an. И тук се сблъскваме с това, което в юридически аспект, след това по време на дискусията можем и да го, да, да, да го обсъдим по-подробно. В този, така, това съотношение между мандатоносител и мандатодател. Мандатоносителят в случая се явява учредителното събрание, а пък народът е този, който дава мандат на това учредително събрание, за да напише конституция Конституцията и да я приеме. Le contrat n'a pas été respecté. А в това отношение договорът между тези две страни не беше спазен. Rupture de légitimité. А, съответно, легитимността също не беше спазена. Même s'il y a l'égalité, il y a illégitimité. И въпреки, че в този случай има законност, нямаше легитимност. Lorsque le légal se déconnecte de légitime, il y a abus de majorité. Donc là, la solution, c'est d'accompagner cette majorité jusqu'à la fixation d'une date des élections. pour sortir le pays en fait de cette situation d'incertitude. И така единственото решение на тази ситуация е да се помогне на мнозинството да определи дата за следващите избори, за да може да се излезе от тази несигурна ситуация. Donc je termine en tout cas ma réflexion là-dessus. И ще приключа своя размисъл с следните думи. Qu'une majorité quand elle perd sa, son lien de filiation populaire, sa lien de filiation citoyenne, elle devient dans, dans l'abus. А, и а, значи, когато а, едно мнозинство губи а, приемствеността му с народа, приемствеността с, из, а, с неговите избиратели, преминава в един вид злоупотреба. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'elle produit sera frappé par un déficit de légitimité, un déficit démocratique. И а, причината, а, това е причината, поради, кое, поради която а, всичко, което, така да се каже, произвежда това а, мнозинство, а, ще бъде белязано от един а, парламентарен и демократичен дефицит. Et puisque je suis un juriste en fait rationnel, réaliste et surtout optimiste. J'ai terminé euh, la partie réflexive sur comment s'en sortir, que faire, comme disait Lénine en fait. Donc, même si ce n'est pas une référence ici peut-être <laughs> maintenant très glamour, mais en tout cas, euh, que faire euh, Et là, je, je, fais des propositions concrètes sur un régime, à mon sens, parlementaire, avec, comme je disais hier, un président élu au suffrage universel direct, parce qu'on ne peut pas avoir le modèle français qui est très compliqué, et puis qui pourrait effectivement, lorsqu'on est dans une situation... Euh, oui, je, je, vais terminer ma phrase. Donc, Ме го голес. Върбашка силновелите. И тъй като аз съм един рационален, реалистичен и оптимистичен юрист, все пак бих искал да приключа така тази част от размисъла си върху ситуацията с следния израз. Какво да се прави, какво трябва да се направи, какво трябва да е разрешението на тази ситуация. Разбира се, тази препратка към Ленин не е особено приятна за нас. Тук в този контекст контекста, но всъщност е много точна какво да се прави. А, задавайки си този въпрос, стигнем така до едно конкретно а, предложение и то е, е в случая най-подходящата форма за Тунис би била това така наречения парламентарен а, режим с президента, който да бъде избран на а, преки а, парламентарни избори, което е малко различно от президентския режим във Франция. Voilà. faites comme votre camarade, comme vous tapez, pratiquez la violence <laughs> interprétative. Donc, euh, voilà, le, modèle français est compliqué. Euh, après, euh, aussi, contact avec pas mal de, on va dire, comme des sociologues, avec un travail sur le terrain, on s'est rendu compte que les Tunisiens sont attachés quand même à une élection universelle de président. френския модел е твърде сложен. А, ние така в една група разговори с колеги и социолози, които работят а, на терен, а, така достигнахме до заключението, че тунизийския народ е много привързан към едни преки президентски избори. Voilà, donc un, un président élu au suffrage universel direct, un régime semi-parlementaire, semi, on va dire présidentiel à la portugaise, correspondrait certainement mieux à la situation tunisienne, et d'autant plus que le Portugal, c'est un pays qui ressemble plus ou moins à la Tunisie, 10 millions d'habitants, qui sort d'une dictature, qui a fait, ce choix euh, de ce modèle-là, euh, de cette organisation du régime, pourrait effectivement euh, être en adéquation avec la réalité tunisienne. А, така и достигнахме до извода, че ако а, последваме а, така португалския пример, а, би било много подходящо за катанинския режим, а, който бихме могли да определим като полупарламентарен, полупрезидентски, следвайки а, значи, португалски модел, както казах. А, защо така е толкова подходяща за нашия случай, тъй като Португалия така в много отношения е подобна а, страна на нас, а, сравнително малка страна, а, също излязла така от режим на диктатура и чиято така организация а, политическа е много подобна на а, нашата. Et puis, dernière chose importante, c'est vraiment euh, une justice libre, parce que euh, jusque-là, on n'a jamais vécu en fait dans une situation non seulement euh, pas démocratique, mais surtout en fait avec une situation où la justice était libre et indépendante. Là encore, ce régime-là, post-révolutionnaire, en cours de construction, je dirais à venir, doit justement assurer la séparation réelle А, и този постреволюционен, следреволюционен режим би следвало да осигури едно свободно и независимо правосъдие. Това е един следващ е, е така, компонент, който е изключително важен, тъй като тунисското общество никога не е, е така живял в едно наистина свободно, в условията на едно свободно и независимо правосъдие и ситуация. Pour conclure, donc, la deuxième partie de ce livre, euh, regroupe en fait des, articles que j'ai, que j'ai écrits pour accompagner en fait toute la période, je dirais, de la révolution, des élections euh, jusqu'à aujourd'hui. Des articles ont été publiés dans la presse tunisienne, euh, dans les grands journaux euh, francophones notamment, parce que je n'écris pas en arabe, et donc qui montrent que aujourd'hui dans une situation comme ça, il ne suffit pas uniquement d'être théorique, il ne suffit pas uniquement de faire de la politique au sens politicien du terme, il faut aussi descendre, je dirais, dans l'arène. Et dans l'arène, c'est prendre la, la, plume, on retrouve bien évidemment, enfin ça c'est mon fantasme, toujours euh, l'intellectuel en action de Sartre, А, така и за да приключа, ще спомена втората част на книгата си, която обединява няколко публикации на статии, които бяха публикувани в туниската преса, както и в така, някои европейски преси, тъй като аз не публикувам, не пиша на, на арабски. Целта на тези публикации беше така да осмисли периода на постреволюционния режим и на новите избори, тъй като днес сме в една ситуация, в която, в която не трябва да заставаме в една твърде теоретична, нито твърде така политическа поза, а трябва, така да се каже, да слезем в арената и би трябвало интелектуалците по примера на Сартър да влязат във връзка с народа. Qu'est-ce que la révolution tunisienne a apporté avec des difficultés. Така, какво донесе туниската революция а, на народа, тунизийската революция заедно с а, трудностите? De l'incertitude. Несигурност. Mais surtout, la liberté. Но най-вече свободата. И това е една придобивка. Et surtout, et surtout, l'espoir. Un peuple sans espoir, c'est un peuple qui se transforme en une espèce de, de zoo, de, je dirais même de, de jungle à ciel ouvert. а, тъй като един а, народ без надежда се а, преобразува в нещо като една открита джунгла. Et cette révolution a appris aux Tunisiens de faire peur à la peur. А, така че тази революция научи тунизиците да а, накарат, да плашат самия страх. Et je ne crois pas qu'un jour ce petit peuple-là va accepter une nouvelle dictature. И не вярвам, че а, един ден този малък народ ще приеме отново диктатурата. Ce qui me rend moi personnellement non seulement optimiste, mais je continuerai en fait l'engagement което ме прави не само оптимист, но също така и способен да продължа да поемам ангажимента си. Мерси. Ah, merci beaucoup. Je prendrai la parole euh, pour euh, quelques petites minutes euh, avant de la passer à Anna Krasteva. Благодаря ви. Ще взема думата за няколко минути преди да я дам отново на Анна Кръстева след това. Euh, J'aurai tout d'abord quelques commentaires et, et euh, je terminerai avec euh, des questions. Първо ще направя няколко коментара и ще приключа с няколко въпроса. Uh, votre exposé de ce soir a enrichi uh, tout ce qui a été uh, mis en exergue hier soir. Вашето експозе фактически обогатява с идеи всичко, което представихте с нощи. on a pu souligner certaines tendances Euh, qui sont spécifiques à la Tunisie euh, dans le cadre de l'Afrique du Nord. Uh, успяха да бъдат очертани някои тенденции, които са специфични за uh, Тунис в uh, рамките на Северна Африка. И notamment révolte et révolution, mais de jasmin, un По-специално бунт и революцията, жасминовата революция. Euh, le jasmin étant euh, le symbole euh, notamment du bien-être et euh, on a vu que euh, c'était se révolter contre le régime, pas contre l'État. Така беше казано, че жасмина е символа на благоденствието на Тунис. Казахме също така, че народът се бунтуваше срещу а, държавата, Euh, ce que je trouve aussi une tendance euh, plutôt euh, universelle aussi pour d'autres types de transition, et notamment ce que Anna a dit hier cette fois-ci pour l'Europe centrale et orientale aussi, c'est qu'on ne fait pas de tabou à ras. Mm. On est toujours dans la rupture et dans la continuité. Mm. И а, това, което очертахме като универсална а, тенденция, а, която се отнася както за Жасминовата революция, така и за революциите в Южна и Източна Европа, това е, че не се прави табула раза, че винаги когато има разрив, скъсване с нещо, има и приемственост. Um, en um, uh... il faut aussi euh, un peu fouiller la question de la qualité des nouveaux partis politiques. Но също така трябва да се разгледа по-подробно въпроса с качеството на новите политически партии. Euh, moi, je pense que euh, cet achat des votes euh, n'est pas la seule explication du succès de l'ENARDA. Du succès de Euh, ENARDA. Le parti Инарда. А, така, смятам, че а, купуването на гласовете не е а, така, единствената причина за а, успеха на а, партията Енарда. Euh, ici, euh, peut-être il faut un peu approfondir sur le rôle euh, social, mais aussi euh, d'aide, euh, de l'entraide euh, fournie par Enakda en Tunisie et par euh, les frères musulmans en Égypte, là où le régime prédateur euh, Euh, avait laissé euh, pour compte euh, des pans de la société dans des régions pauvres. И смятаме също така, че така, задълбочаването на социалната роля в Тунис от страна на Енарда също беше подкрепено и от мюсюлманските брати в Египет. Là, sous l'ancien régime, avant, avant les, les révolutions, là où l'État euh, n'exerçait pas des fonctions euh, de politique sociale euh, ou euh, euh, d'aide euh, aux plus démunis, là nous avions des mouvements qui euh, étaient aussi euh, victimisés. Bah, après, ils pouvaient jouer sur la victimisation parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils étaient interdits. Имаше по времето на така наречения стар режим, нямаше а, социална политика, имаше а, и движения, които а, бяха поставени, така се поставяха в позицията на жертви. Hum, euh, euh, donc, euh, moi je pense que le grand succès de Nagda, même l'exemple même des mariages, c'est un peu être là dans un vide où l'État ou l'ancien régime n'intervenait pas. И мисля, че една от големите така успехи на НРД, както и преди малко споменахте за примерите с а, сватбите, е, че те са дошли да запълнят един вакуум, оставен от държавата, дошли да запълнят а, нещо, което а, не съществува преди това. Alors, euh, sur, euh, pour terminer avec les questions, euh, donc, euh, la question euh, de la violence. Une révolution qui n'était pas violente euh, au point où cela était euh, en Libye, ce qu'on voit la guerre civile en Syrie, quand même c'était plus violent en Égypte. et en même temps, c'est dans la période post-révolutionnaire que le pays était branlé par un crime politique et notamment l'assassinat de l'opposant Chokri Belaït quelle est la place de, de la violence dans la période post-révolutionnaire. Така, ми основно се отнася до а, свързан с насилието. В Тунис все пак революцията премина без насилие, за разлика от революциите в други страни, като Либия, Сирия и Египет, а така също и спецификата на новия постреволюционен период с политическите престъпления, с политическия атентат а, срещу личността. Ah, deuxièmement, c'est la question de la peur. Et, et, ah, vous avez dit que c'est les Tunisiens ont appris à faire peur, peur de la peur, mais euh, je vais noter déjà auparavant la place de la peur maintenant dans, la, euh, dans la, cette transition, dans cette euh, période post La peur, elle vient d'où И втория въпрос засяга идеята за страха, кой е, плаши кого, какво е мястото на страха et en dernier lieu, euh, est-ce que vous croyez que euh, des hypothèses euh, énoncées disant que des islamistes, une fois au pouvoir, seront, contraints à, à, se modérer parce qu'ils doivent exercer notamment des tâches quotidiennes du gouvernement et en même temps parce qu'il y a le moment d'usure euh, si on ne résout pas les, questions euh, sociales, si on ne résout pas les questions de pauvreté, de réduction, euh, du chômage, est-ce que vous pouvez faire une hypothèse pour euh, est quand même, modéré et d'autres mm. courants en Tunisie ce que cette hypothèse се верифи и le cas tunisien. Така и последният ми въпрос засяга една хипотеза. Смятате ли, че исламистското мнозинство, което управлява в момента, ще бъде принудено а, така да бъде малко по-умерено, тъй като е принудено в момента да решава различни задачи от текуща характер, въпроса, свързани с социалната политика, с бедността, с намаляване на безработицата. Това е една хипотеза, която Je passe la parole à Marie-Hélène двама дискутанти може малко да натежи, двете сме прикрили. Ако има въпроси, задавайте ги, аз не бързам. Donc, euh, si le... nous sommes un peu bavardes, les deux discutantes. Donc, pour euh, l'assistance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Je ne suis pas pressée, donc vous pouvez euh, poser des questions. Je voudrais d'abord euh, remercier Jamil Salat, euh, pour l'exploit, je dirais, intellectuel de faire sur la même problématique deux conférences également intéressantes et différentes sans être opposées, parce qu'il avait risque Така на първо място искам да благодаря на Джамил Сая за това, че направи един истински интелектуален подвиг, изнасяйки две публични лекции, които от време бяха интересни и различни, без при това да си противоречат. Пъти да, пъти да, да petit да de, de, de commentaires et de questions. Tu les perçois quand tu veux commenter mm. ou, Weber a été déjà cité, je vais le reprendre, mais en fait dans ses écrits plus ambitieux. Euh, donc si je résume, euh, euh, ou si je simplifie, il y a deux conceptions opposées de la révolution. Qu'est-ce qui fait qu'une révolution éclate Donc il y a, enfin une multitude, mais je prends deux exemples opposés, deux conceptions concurrentes. А, така, вече беше цитиран Вебер, но аз така съвсем накратко опростено ще представя две концепции, които си противоречат, свързани с революцията, защо избухва дадена революция. А, в така, резюме ще дам и два примера, които също се противопоставят помежду си. Декот е Маркс, е си резюма résume фраза, une phrase, il dit, quand il n'y a plus d'espoir, il y a l'éclatement et la révolution. Така от една страна Маркс и ще а, така перифразирам неговата сентент фраза, когато вече няма надежда, а, тогава избухва революцията. Weber, euh, à l'autre pôle, il dit la pauvreté, les absences en fait, que tu as énumérées, absence de liberté, absence d'égalité, absence, euh, en fait, toutes les absences, ça ne ça ne provoque pas la révolution, ce n'est qu'au moment quand l'espoir émerge que la révolution éclate А, така, и а, втората теза на Вебер, която се а, така, ситуира на другия полюс, а, а, когато има такава голяма бедност, която, когато има всички тези липси, които вие споменахте преди малко, а, тогава това не, а, не провокира революцията, а именно в момента, в който се появи надеждата, тогава революцията избухва. Donc une question simple, euh, lequel de deux schémas théoriques, laquelle de deux conceptions s'applique mieux au cas tunisien Parce que j'ai vu, comment dire, un, mm. un peu, euh, voilà des arguments dans, dans les deux sens, il se peut que c'est exactement le Така че въпросът ми е на така, коя от двете теоретични схеми се прилагат най-добре към тунизийската революция. Euh, mariage collectif, c'était une image qu'on connaissait et, que, comment dire, l'imaginaire global associe à une grande secte protestante, je ne veux pas la nommer. Donc, euh, voir l'islam, euh, comment dire, enfin, répéter ou inventer le, même, le même schéma, c'est déjà intéressant, mais de là, je vais en fait, je, vais poser en fait, une question avec quelques ramifications. Parce que je me redis que le cas de Qu'est-ce que je. Car tout est pour le vrai. Мисля, че мога да резюмирам. Да, да, да, конектив беше основната идея. Тази а, конективна, свързана а, сватба, а, която а, дали исляма, повтарящия се ислям, е, е, повтаря тази а, схема и във връзка с това въпроса съвсем обобщен. Е, donc, е, ma question concerne l'islam. Voilà, aujourd'hui il y a eu, j'ai la cité, enfin, une après-midi sur les différents courants de l'islam. Je ne suis pas une experte de l'islam, mais je voudrais euh, vraiment comprendre un tout petit peu mieux l'islam tunisien par rapport à deux problématiques qui m'intéressent euh, en fait. Така, бих, така основният ми въпрос се отнася до а, исляма, различните течения. Бих искал да разбера кои са спецификите на тунизийския ислям по отношение на две проблематики, които ме интересуват лично. Voilà, donc la, première que je retire de ton récit et de, de plusieurs lectures, c'est la politique sociale, en fait très développée, de l'islam. А, така, първата проблематика, която е свързана с твоето изложение, беше а, много добре а, така, разработената, развитата социална политика в Тунис. Est-ce que c'est elle qui est une des explications de l'enracinement de, de l'islam, de son épanouissement, je, je dirais et, et, et j'ajoute juste une comparaison, je, je, participe à un projet sur religion et espace public, je fais des entretiens et hier on a parlé avec... politique, euh, et qui est aussi euh, un grand théologien, euh, enfin vulgaire, par rapport à orthodoxie politique sociale, il a dit on ne peut pas accuser l'Église orthodoxe, qu'elle ne fait pas de politique sociale parce que ce n'est pas sa tâche, sa tâche е de sauver des âmes. А, така, значи а, дали а, това невероятно развитие на социалната политика в исляма е, а, може да бъде а, причина, обяснение за а, вкореняването от една страна и от друга страна за процъфтяването на исляма. А, така, вмятам само една скоба, тъй като работя по един проект, свързан с публичното а, пространство и разговаряхме с един теолог или политически лидер а, във връзка с това дали може да бъде обвинена православната църква за това, че не води така, социална политика. Той отговори, че а, не е негова задача, не е задача на църквата а, да се а, занимава с социална политика, нейна е задача е да спасява душите. Et, le second aspect, donc, cette relation entre islam et État. И втория въпрос е връзката между исляма и държавата. Oui, dans la perspective aussi, par exemple, de la laïcité mm. en fait, française ou dans d'autres mm. perspectives. в перспективата на а, съветската а, държава, както и в други перспективи, разбира се. Euh, un tout petit commentaire, une toute petite comparaison entre la révolution du jasmin et la révolution de, velours. J'ai beaucoup aimé, tu as dit, il n'y avait pas de projet construit, tout était à inventer, tout est encore à, inventer. Euh, comment dire, le grand drame historique de la révolution de, velours et que tout était à copier. Et donc on a beaucoup accusé la révolution de velours de manque d'imagination historique. Donc euh, vous êtes plus heureux. Така, може да се каже, че вие сте по-големите щастливци, тъй като а, едно така съвсем опустено упростено сравнение между така наречената нежна революция и от друга страна жасминовата революция показва, че а, фактически а, революцията на жасмините показва, че няма, а, че не, са, не, не е следван нито един проект, а всичко е предстояло, всичко е трябвало да бъде измислено и сътворено от началото. А, голям голямата драма, голямото нещастие на нежните революции е, че те са копирали модели и са били съответно обвинявани в липса на въображение. Е, L'élan citoyen est euh, enfin, un autre point fort de, de ton exposé avec, euh, en fait, c'est c'est illustration de l'organisation, de l'auto-organisation euh, des quartiers par rapport à la, sécurité. Euh, la comparaison, euh, enfin, s'impose avec Alexis de Tocqueville quand il va aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il voit Il voit des citoyens qui s'auto-organisent mm. pour des métiers qui sont absolument professionnalisés, mm. comme, enfin, il, voit des pompiers qui sont des citoyens et non pas des professionnels. Là, la Bulgarie je ne sais pas si c'est le modèle américain <laughs> ou français qui a un premier ministre pompier, mais bon, disons que c'est notre contribution dans euh, ah. comment dire, la, reconnaissance en fait publique de, ce métier, mais je finis avec, euh, ma, question, enfin la grande question, je pense, de chaque révolution, de chaque révolution démocratique du premier siècle, c'est la construction en du citoyen. Mm. Апа! А, само секунда, значи втор, така, един много важен елемент в вашето експозе беше порива на народа и способността да се самоорганизира по времето на революцията в отделни квартали, така че да извършва такива дейности, да изпълнява такива занаяти, професионални. А, това ваше сравнение ме наведе на мисълта за това, което казва Алексис Доквил, отивайки в Съединените щати и установявайки а, че там има граждани, които се самоорганизират в извършването на всякакви а, професионални занаяти. А, тук правя така също в скоба един интересен един, а, е, така, паралел с нашия случай, при който дали има връзка с това или не, но се случи така, че премьер-министъра ни е като е пожарникар по професия, дали е връзката е адекватна или не, не знам, но във връзка с това въпроса ми основа, който искам да задам е, че и който е така основен за всяка демократична революция, той е въпросът за изграждането на а, гражданина. petite comparaison avec, non pas la révolution de velours, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, et presque en fait dans, dans les rues de, de, de Bulgarie, euh, il y a euh, un exemple d'inspiration qui est l'Islande euh, avec euh, cette mm. constitution écrite d'en mm. bas par Internet mm. et par la rue, etc. Tandis que l'exemple tunisien s'avère assez, proche. Donc je, suis un peu désolée qu'on ne s'est pas inspiré de la Tunisie, mais juste en fait de, l'Islande. Donc il y a des choses à apprendre. ici, si tu peux ajouter, est-ce que Internet a joué un rôle dans cette construction consultation populaire mm, mm, euh, mm. Euh, pour la consultation така и, ако може да си позволя, още едно сравнение с събитията, които се случват по-настоящен в България. Така много черпихме вдъхновение от примера на Исландия, където Конституцията беше написана отдолу. Всъщност се оказа, че бихме могли да почерпим пример, който е много по-близък от Тунис, тъй като така нещата са били подобни и там. Тоест бихме могли да научим много неща от една по-близка страна и въпросът ми е дали интернет интернет като средство за а, създаване на Конституцията участвало в, по някакъв начин? Voilà, je saute pour aller enfin, vers la fin, je saute deux commentaires. Oui, je, je prends cette idée de l'intellectuel engagé, enfin, très forte figure de, de Sartre, et de, de nouveau, enfin, je les situe enfin, dans notre cadre. Je pense que la Bulgarie, et comme d'autres pays de, de, l'Europe de l'Est ont clairement montré deux générations. la première était l'intellectuel engagé. Dans le premier Parlement, il y avait beaucoup de philosophes. Aujourd'hui, les intellectuels se sont retirés en fait de la politique ça ne veut pas dire qu'ils se sont déresponsabilisés, mais donc ils sont entrés dans une figure plus classique, je dirais, de l'intellectuel, qui est celle de la critique. La fonction mm-hmm. sociale de l'intellectuel, ce n'est pas de se mêler dans la politique, mm-hmm. mais en fait de garder des distances et puis en de, créer des alternatives et surtout en de critiquer. А, така и а, ще отида също към една друга много силна идея, направена в експозето. Това е идеята за ангажирания интелектуалец, като пример за това Жан-Пол Сартър. А, така и във връзка а, за, на, с ангажирания интелектуалец, как бихме могли да ситуираме тази идея в нашите рамки. В България бих могла да кажа, че има две поколения ангажирани интелектуалци. Първото поколение в казората на демокрацията. Всички ангажирани интелектуалци участваха пряко в политиката. Те бяха философи. А, така, днес обаче второто поколение интелектуалци, самите те се а, така, оттеглиха от политическата сцена. Това не означава, че те а, са отказали да поемат някаква отговорност. Напротив, те а, така възприеха една по-класическа фигура на интелектуалеца, фигурата на критика, на а, критика на философа, който запазва своята дистанция от злободневието и в същото време създава една альтернатива. Et je finis par, euh, enfin, cette belle image, révolution de jasmin, si je sais bien, ce n'est pas une auto-labellisation, euh, c'est venu de l'extérieur, euh, mais je dois dire comme européenne, donc comme extérieure à la Tunisie, fait, j'ai vraiment senti, j'ai dit hier que j'ai été quelques mois, donc la révolution été encore dans les, dans dans les rues, et, en même temps, j'ai senti très fortement, comment dire, euh, enfin une douceur, euh, euh, bah, évidemment de l'enthousiasme, etc. Si je résume en fait tout cela, en le charme irrésistible tunisien, que je pense que c'est ce qui a inspiré cette belle formule. Така и тази красива форма на жасминовата революция, която всъщност идва отвън като определение, като окачествяване на тази революция. А, искам да кажа, че просто аз лично се убедих в това, тъй като бях за известно време там, усетих сама ентусиазма и а, така мекотата, нежността на тази страна, на тази на хората там и съответно неустоимия чар. En tout cas, merci beaucoup pour, pour ces commentaires qui sont, je dirais, plus riches même que l'intervention, <laughs> qui, qui, sont par un jeu de miroir ne font que valoriser cette, cette modeste intervention. Благодаря много за тези толкова наситени коментари, които обогатиха моето скромно изказване. Alors, je ne vais pas en fait regrouper les, les, les, euh, les remarques et les, et les, questions. Je vais commencer d'abord par, par Petia et après euh, je répondrai euh, à Anna et en vous remerciant l'une et l'autre pour. Искам да ви благодаря на двете, и на Петя, и на Ана за вашите въпроси. Аз ще, ще, може би ще групирам малко и забележките и въпросите при моя отговор. En tout cas, en vous remerciant de me donner encore l'élan de continuer <laughs> à, à, à réfléchir ces, ces questions-là. Uh, и много ви благодаря за това, че подхранвате моя порив uh, да продължа да размишлявам върху тези въпроси. Alors, donc on va, on va commencer par les remarques de, de, de Pétia entre la rupture et la continuité. Je crois qu'on est réellement dans cette logique-là. И ще започна първо с забележката на, на Петя за това съотношение между разрив и приемственост. Cette révolution justement du, du jasmin, de, de, de la douceur. La question du jasmin, parce qu'en fait, on sent la révolution. Parce qu'il n'y avait pas réellement une, une violence, c'était une violence symbolique. като говорим за жасминовата революция, защо точно жасмин? Защото, така да се каже, усещахме, помирисвахме тази революция и това има много голямо символично измерение. Okay. Lorsque les Tunisiens ont fait la révolution, ils ont voulu une rupture avec l'ancien régime. Когато тунизийците извършиха тази революция, тяхното желание беше пълен разрив с стария режим. Mais une continuité du modèle de société. Но да се запази приемственост на равнище социално-обществени модели. D'où en fait rapidement cette volonté de protéger le modèle. И оттам се появи това желание да се съхрани модела. Qui a donné euh, lieu à cet élan citoyen. Което и породи този граждански порив. Le danger actuellement, et c'est là où votre question est importante, le danger actuellement, c'est le retour de la rupture. И каква е опасността в момента? Мисля, че в това е същността на вашия въпрос. Ами, опасността е в момента да се завърне разривът. Aujourd'hui, on on défend plus la révolution, mais on défend le modèle. Днес вече не се не защитаваме революцията, а отстояваме модела. Ceux qui sont euh, aujourd'hui au pouvoir sont dans une logique de rupture du modèle. Тези, които сега упражняват властта, следват логиката на разрив с модела. Parce qu'ils ne sont pas des révolutionnaires, ni au sens marxien du terme, ou marxiste du terme, ni au sens webérien du terme. Ils sont des contre-révolutionnaires. Euh, Защото тези хора, те не са революционери, нито в марксистския смисъл на думата, нито в смисъла на Вебер, те са по-скоро контрреволюционери. Si on prend en fait la référence française à, à Demestre plutôt. И тук може нали, да споменем френската препратка към Леместре. Donc, euh, on est dans la contre-révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on protège le modèle pour protéger la révolution parce que ceux qui gouvernent ne sont pas, n'étaient pas dans la révolution, ils ne sont pas révolutionnaires, ils sont dans l'anti-révolution. И сега сме в състояние на контрреволюция, защото въпрос е да се съхрани модела и по този начин да се съхрани революцията, тъй като в момента хората, които управляват, те не са били част от революцията. C'est ça qui fait peur. И това е което плаши страшно много. C'est ça la violence. Et ça, c'est une violence symbolique. Politique. Sociologique. Historique. Et surtout maintenant une violence euh, réelle avec l'assassinat de, de, de, c'est-à-dire de, И сега насилието вече придобива реален а, характер. А, Давам за пример убийството на Шукри Белаид. Et la mobilisation des Tunisiens après la mort de Chokri Belaïd И мобилизацията на тунизийците след неговата смърт était justement pour défendre le modèle et pour dire non à la, à- à la violence politique. а, целта на тази мобилизация беше да се се защити, да се устои а, модела и да се каже не на политическото насилие. Pour que le jasmin ne perde pas son odeur, en fait, А, така че жасминът да не изгуби своето ухание, qu'on sent plus le son. да, да не мирише на кръв. Et depuis, donc moi j'ai amené en fait parce que je suis narcissique, c'est comme ça. hein. Donc, И аз, comme tous les като- universitaires, като, като всеки университетски преподавател, аз страдам от малко нарцисизъм и си донесох. là c'est un journal en fait tunisien, là, bien évidemment c'est moi qui ai écrit, qui a écrit un article dedans, c'est le journal La Presse, mais enfin c'est l'un des plus grands journaux en Tunisie. А, това, което ви показвам тук, е един от най-големите вестници Се- в Тунис, се- а, преса, в него аз написах една статия. Ça date du 21 février. Donc là, je vous donne en fait voilà, un- une journée euh, de la page opinion. Donc bien évidemment, il y a mon article, euh, il est le plus long. Donc la violence politique ou le totalitarisme en embuscade. А, това, което ви показвам на 21 февруари а, тази година и виждате, това е, а, една страница, това е страницата мнения. А, както забелязахте, по-голямата част от а, текста на тази страница е мое а, дело. que je le photocopierai, on le laisserai, mais bah, c'est pas le plus important. Mais les, les trois Но не autres това е articles. важното. Това, което е по-важно, са другите три статии. Il y a un article non. Lettre ouverte à Madame Basma Bereid, c'est-à-dire la, la, femme de, de Bereid, qui, qui n'a jamais, qui s'est jamais fait appeler Bereid. Hein. Elle ne s'appelait pas, en fait, son nom. Mais elle était mariée, mais en Tunisie, la femme a la possibilité de garder son nom de jeune fille. Donc elle a toujours gardé son nom de jeune fille depuis la mort de son mari qu'on l'appelle Belaïd en fait. Втората статия отворено писмо на госпожа Басма Белаид, това е довицата на Белаид. Трябва да отбележа интересния факт, че госпожа Белаид до смъртта на своя съпруг не, се, не е носила фамилното име на съпруга си, тъй като в Тунис жените имат право да избират и тя съответно е носила бащиното си име. И чак след убийството на нейния съпруг започва да се обръщат с нея с Et un dernier article, la liberté à trois balles. À trois balles, parce que lui, il a été tué avec trois balles. Donc, euh, donc tout ça pour dire que euh, euh, aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est cette volonté de vouloir réintroduire la violence, réintroduire le, le, le la, la, volonté d'imposer en fait sa volonté euh, par, par, par la tuerie, par les balles, par, par la force. Euh, et là, c'est vraiment très inquiétant. Je crois que bon, voilà. Euh... И това, което, е, това, което плаши е, днес е тази воля да се върнем, да се, да се върнем към насилието. Е, също така, желанието да се налага нечия воля чрез убийство, чрез сила и така нататък. Това е изключително безпокоително на този етап. Donc, il y a un élan citoyen, et c'est toujours pareil, quoi. On retrouve la dernière question euh, de Pétia. Euh, les citoyens euh, vont plus vite que, que les partis politiques. <clears throat> На лице е граждански порив и тук се връщам отново към въпроса на Петя. Аз казвам, че гражданите са по-силни от политическите партии. Vont plus vite que les partis politiques parce que les partis politiques euh, sont encore faibles, vulnérables. гражданите направят много по-бързо политическите партии, защото последните са слаби, уязвими. Et il manque d'expérience. Et, euh, et ça, c'est quand même important, quoi. Parce qu'il euh, y a un peu de l'improvisation. Ils ne sont pas parce que, là, c'est pas parce qu'ils manquent de qualité, mais ils manquent d'expérience. Не, че им липсват качества, но им липсва опит. Et le plus dur, on le sait même ici, euh, dans des démocraties apaisées, le plus dur, c'est lorsque vous n'avez pas en face de vous un vrai adversaire politique. И това, което е най-трудното, най-тежкото, и вие много добре го знаете, тъй като живеете в условията на умиротворена, на отложена демокрация, е липсата на точно определен противник. Lorsque vous avez en face de vous un parti, un monstre à plusieurs têtes. защото вие сте изправени пред една партия, която може да бъде определена като многоглаво чудовище. Vous avez en face de vous un parti visible avec un gouvernement, des députés. Срещу вас е една видима партия, която има правителство, която има народни представители. Vous avez euh, la, le, le bras armé de ce, ce parti qui est une milice parallèle. Е, тази партия разполага с е, е, въоръжени сили и това са Vous avez après ce même parti qui se transforme en notre on a notre monstre beaucoup plus grave, beaucoup plus important, beaucoup plus violent, qui sont les djihadistes. Et c'est de la même famille. И, и, и най-накрая тази партия се превръща в още по-страшно чудовище, което е, упражнява много по-голямо насилие, а именно това са джихадистите и те са, принадлежат към едно и също семейство. Donc, les partis politiques se sont trompés. Donc, dans, dans, cette, dans, le livre, dans la deuxième partie, j'ai écrit un article. je l'ai appelé Dernier regard sur les élections et réalisme des modernes et euh, opportunisme des traditionalistes И заглавието на тази, на, на тази статия е последен поглед към изборите, липса на реализъм у модернистите и опортунизъм на традиционалистите. Euh, on ne peut pas trop les charger. Ils, étaient, ils, ils se sont trompés. Ils n'ont pas su parler, ils n'ont pas su communiquer, ils n'ont pas su se mettre à la portée de la population. Не може много да ги обвиняваме, чисто и просто защото те не се умяха да, да говорят, не се умяха да общуват, не се умяха да, да, да, да, да отидат на равнището на народа и да установят връзка с него. Donc, mais aujourd'hui, ils sont en difficulté de trouver justement euh, je dirais, la, la, la, la parole juste, euh, la position juste euh, et euh, la, la, stratégie juste vis-à-vis d'un parti à plusieurs, à, à plusieurs têtes. И фактически е, днес е, те са в голямо затруднение, тъй като не, не успяха да намерят начина е, правилния изкръс, е, да вземат правилната позиция, да разработят правилната стратегия, е, сега когато са изправени пред тази е, партия с измерение на чудовище. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, peu importe les critiques que nous pouvons en fait le- leur euh, formuler à leur égard, il faut les aider. Peu importe. Parce que ce sont eux, on ne peut pas faire, en tout cas, je ne crois, je crois pas qu'on peut faire une démocratie sans parti politique. Е, Така че на ден днешен е, не трябва прекалено много да ги обвиняваме и да ги критикуваме, макар че допуснаха грешки и избъркаха, защото не можем да минем без тях. Имаме нужда от демократични партии. Bah, les Tunisiens disent de toute façon on ne peut pas faire du couscous sans graines, donc voilà, quoi. il nous faut en fait des partis politiques. Тоест, е, както казва е, известната тунизийска поговорка, не можем да правим кускус без зрънца, така че не е възможно да минем и без политически партии. Surtout le couscous au poisson, c'est le meilleur au monde. И най-вече кускуса с е, риба, който е най-хубавия в света. Ça, c'est la spécialité tunisienne, comme la révolution du jasmin. Това е тунизийски специалитет, както и жасминовата революция. Donc c- ça m'amène bien évidemment rapidement à parler de, de- de- de l'islam et, et- et la politique, et bien évidemment l'État. И това съответно ми, е, ме кара да стигна вече до е, исляма и до политиката, която се води от държавата. Moi, je, je fais le cours, en tout cas, de l'anthropologie euh, et les droits musulmans euh, à Grenoble, et Аз преподавам е, антропология и ислямско право в е, университета в Гренобъл. Et je commence en tout cas mon cours par faire euh, une longue introduction, un long chapitre sur le monothéisme. И а, е, започвам а, е, моя лекционен курс с едно а, е, дълго въведение, една така а, дълга глава, която е посветена на монотеизма. Et toutes les religions monothéistes sont des И всички а, монотеистични а, религии а, имат склонност към а, тоталитаризъм. Към Pas тоталност. Тоталност, да. ce sont des, des religions clés en main. Е, Това са, така да се каже, религии, които ви се е, доставят до ключ. qui prennent l'individu de, de- de la naissance jusqu'à la mort en organisant sa vie. е, които се захващат с с индивида още от неговото е, рождение и организират живота му до неговата смърт. Le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, en fait, le- l'orthodoxie, toutes les religions en tout cas, euh, n'ont pu euh, laisser de l'espace aux politiques qu'après, en fait, euh, je dirais, euh, soit violence, soit euh, tension, soit guerre de religion. La loi de 1905 en Tunisie. en- Excusez-moi. И е, другите, е, а другите религии, не, примерно християнството и съответно католицизма, протестантството, православието, те е, оставиха свободно пространство на политиците чак след като се е, развихли насилието, чак след дълъг период на, е, на напрежение, след граждански войни и така нататък. Et la loi de 1905 en France est la résultante d'une guerre de, de- de religion. Ça n'a pas été fait comme ça. C'est c'est la loi sur les associations. C'est la loi sur la, la- la séparation entre, entre le- l'État et Ah, la laïcité. la laïcité. ouais. А, и а, по- прословутия за френски закон, който е от 1905 година и който е закона за а, разделението между държавата и а, а, религията, т.е. с това се полага наистина светския характер на държавата във Франция. Donc le problème de l'islam, je vais, je vais développer un peu plus. Le problème de l'islam, c'est que l'islam n'a jamais euh, euh, réfléchi euh, sa position en tant qu'une religion de minorité. И какъв е проблемът на исляма, че той никога е размишлявал а, относно своето положение на миноритарна религия, младсинствена религия. Paradoxalement, l'islam, c'est la seule religion monothéiste qui a réfléchi le statut des minorités dans interdit islam. Uh, и uh, парадоксално, uh, ислямът е единствената монотеисти, монотеистична религия, която е размишляла по въпроса за мястото на, на uh, uh, вътре в религията. D'où la difficulté des musulmans aujourd'hui en Europe, par exemple. И ето защо мюсюлманите днес са изпаднали в затруднено положение в Европа. Parce que les musulmans en Europe ne se réfléchissent pas, ne se pensent pas comme une minorité. Защото мусулманите, които живеят в Европа, не разглеждат себе си и не се възприемат като а, малцинство. Deuxième chose importante par rapport à l'islam, Второто важно нещо за исляма c'est que cette religion n'a jamais euh, vécu depuis, la- on va dire depuis le Moyen Âge, dans un contexte démocratique. Е, проблемът е, че тази религия още от времето на средновековието никога не, не се е развивала в демократичен контекст. C'est-à-dire que on a des états dictatoriaux ou des états à vocation religieuse par l'argent. Е, така, е, в, този случай ние, разполаг... ние сме на лице или е, диктаторска държава, или е, държава, която е с религиозно призвание чрез парите. И là, j'insiste là-dessus pour pour vous dire l'importance, en tout cas historique, de la situation actuelle, notamment en Tunisie. И тук ще искам да наблегна на това, тъй като това позволява а, да разберем а, колко е важно за сегашното положение в Тунис. C'est la première fois dans l'histoire, je dirais même depuis le Moyen Âge, où euh, l'islam se trouve confronté à une situation de pluralisme et de liberté. И а, е, смея да твърда, че за първи път от средновековието исляма се сблъсква с една ситуация, където е на лице плурализъм и свобода. И c'est la première fois que l'islam politique identitaire, c'est-à-dire l'islam idéologique, и за първи път политически ислям, този, който е свързан с идентичността, gouverne, и a tous les moyens pour gouverner librement. За първ път този вид ислям управлява и разполага с всички средства, за да управлява свободно. Ми confronté à une opposition démocratique. Само, че се сблъсква с една демократична опозиция. Qui ne lui laisse pas l'espace d'être dans le monopole de l'idée. И въпросната демократична опозиция не му дава пространство, което да... Не го de идея. да иде. Oui, Което не му дава възможност да придобие монопол върху идеите. de la production du sens. si vous voulez. А, Монопол върху произвеждането на смисъл. Et cet islam-là, il a échoué. И този вид ислям той се провали. Et on est en train aujourd'hui, il a échoué sur le plan économique. Първо той се про- провали в економически план. La Tunisie faisait 6% de taux de croissance par an. Et, c'est- et même il y a des années à, à, à 10%, à 12%. Aujourd'hui, on est à 0,5%, moins 0,5%. L'État quasiment en faillite. C'est qu'aujourd'hui, la Tunisie euh, emprunte pour manger. Et les islamistes, ils sont au pouvoir. Euh, веднага искам да кажа нещо много важно, а именно, че преди години Тунис постоянно имаше економически растеж от 6%, дори имаше години, в които достигаше 10-12%. А на ден днешен в Тунис, който се управлява от исламистите, наблюдаваме минус 0,5%, т.е. имаме економически спад и Тунис е принуден да взима пари на заем, за да се храни. Ils ont échoué sur le plan euh, euh, politique, sur l'équilibrage du pays, sur le développement euh, des régions euh, en difficulté, euh, sortir la jeunesse de, désespoir. Ils ont échoué pour lutter contre le chômage. Bref, ils ont échoué sur tous les plans. И ислямистите се провалиха във всяко едно отношение, както в политическо отношение, така, що се отнася и до уравновесяването на страната, що се отнася до развитието на районите, които са в затруднено положение, както и на сумя да измъкне тунизийската младеж от блатото на отчаянието. Тоест, във всяко едно отношение ислямистите се провалиха. Ils vont perdre les élections. Ce n'est pas une prophétie. Moi, je, je, je... je le dis un jour, je reviendrai et puis on en parlera. Mais ils vont perdre les élections. Е, Не искам да пророкувам, но а, аз съм убеден, че те ще загубят изборите. Може би един ден ще се върнат тук и ще си говорим по този въпрос, но те ще загубят изборите. Tous les sondages le disent. Всички а, проучвания на общественото мнение го показват, Ce qui explique la mort de Belaïd. което обяснява и смъртта на Белаид. Parce qu'ils ils n'ont plus de discours, ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus, ils n'ont plus de la, la parole juste, donc on tue. Lorsqu'on est dans, Тоест, те вече нямат определен политически искат, нямат а, идеи, а, не, не, не знаят какво точно да говорят и поради тази причина убиват. Et euh, ce qui explique également euh, le, re- le report successif de la date des élections. Ils préfèrent l'anarchie aux élections. И това според мен обяснява също и а, непрестанното отлагане на датата за провеждане на изборите. В крайна сметка тези хора предпочитат анархията пред провеждане на избори. Donc, ce petit pays de 10 millions d'habitants est en train de réécrire l'histoire et peut-être de lever définitivement l'hypothèque de l'islam politique et je dirais de l'islamisme au pouvoir. Et И тази малка 10 милионна държава в крайна сметка в момента а, пренаписва историята и а, отхвърля, а, образно казано, а, ипотеката на а, исламистската власт. ce qui m'amène en fait à, à votre, à votre interrogation. Euh, si on, on lève l'hypothèque de l'islam politique, l'islam va s- devenir une religion comme les autres. Ако се а, освободим от а, ипотеката на политически ислям, ислям ще се превърне, че- Et une, une religion comme les autres. а ще се превърне в религия като всички останали. Une religion comme les autres, une spiritualité qui va certainement laisser faire l'État. Ще се превърне в религия като всички останали в някаква форма на духовност, която ще даде свобода на държавата да действа. Parce qu'en fait, la relation entre l'État et l'islam, c'est une relation euh, qui a toujours été, je dirais, une relation équilibrée. C'est l'islam politique qui veut réduire l'État en un, un instrument ou un outil idéologique. Е, Защото е, връзката между държавата и исляма винаги е била уравновесена. Е, И политически ислям е този, който нарушава равновесието на тази връзка и който се, е, се, се опитва да, да, да превърне държавата в, е, в инструмент, в средство. J'écris un, un, autre livre, enfin il y a, maintenant ça ne rajeunit pas cette affaire, donc sur justement l'idée de l'État chez un, grand philosophe, sociologue, que les sociologues disent qu'il est à l'origine en de la, sociologie, de l'histoire en tant que science, qui s'appelle Ibn Khaldoun. L'idée de l'État, Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun. Voilà. А, аз фактически е, преди време, и това за съжаление ме подмладява, е, написах една книга за е, представата за държавата, която е изградена от един е, голям е, философ и социолог, Donc, Никадун, Ibn Khaldoun, qui parle justement de l'État et comment, on- dans la conception musulmane, arabe, l'idée de l'État existe. C'est-à-dire que l'idée de Hobbes sur le, le- le loup, euh, euh, l'homme est un loup pour l'homme, etc., c'est d'Ibn Khaldoun. L'idée en fait de, du contrat social de, de, de- de Rousseau, c'est lui qui l'a dit. Donc après, ça a été repris, etc. Е, И фактически идеята за държавата ми тя е, е, е изградена, е, създадена от Кадун, защото е, идеята за обществения договор е, в крайна сметка още преди Русо е, е, е изградена от него, че е, човекът е вълк е, за човека и така нататък. Всичко това е при- виждаме в идеите на този философ и социолог. Donc tout ça pour dire que l'âge d'or de l'islam, la civilisation arabo-musulmane, etc., n'a été euh, possible que lorsque euh, on a réussi à séparer la religion de l'État. C'est parce que c'est l'État qui a, qui a porté la civilisation arabo-musulmane, ce n'est pas l'islam. И фактически златния век е, в арабската цивилизация в крайна сметка се дължи именно на разделението между държавата и религията. Държавата е тази, която е, прокара цивилизацията, а не ислямът. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a confusion, s'il y a non-modernité, ni, ni modération, c'est parce que l'islam est en crise, parce que l'islam lui-même, est travaillé par, par des, des, mouvements de plus en plus euh, dangereux. pour aller très vite, parce que là, le temps passe, euh, là, il faut vraiment une conférence là-dessus, quoi, à part, euh, entière. И, и ако днес нали, няма модерна държава и дори няма а, умереност, това е защото самия ислям отвътре се разяжда от противоречиви течения. Il y a, il y a deux, deux- deux événements aujourd'hui historiques, à mon sens importants, euh, qu'il faut prendre en considération, très très contemporains. Et C'est euh, euh, ce qui se passe en Tunisie, ça va être la fin de l'islam, soi-disant modéré politique. il, va, il a montré son incapacité, son incompétence et surtout sa, euh, son manque de sensibilité aux pauvres, à celui qui souffre. C'est des gens en fait qui aiment l'argent comme les autres, qui sont corrompus comme les autres, qui sont, euh, comme disait euh, le Premier ministre français, des salopards comme les autres. Donc en fait, c'est des politiciens comme les autres. И а, е, има, две, а, е, има два исторически събития, върху които, които бих искал да поставя акцент. На първо място искам да кажа, че в момента това, което се наблюдаваме в Тунис, това е края на а, е, един политически а, умерен ислям. И, а, и ислямът в момента в Тунис показва до каква степен е способен, некомпетентен и всичкото отгоре не е в състояние да прояви елементарна чувствителност към бедните хора. А, това е ислям, който обича парите, а, който се поддава на корупцията, а, Политиците в момента са политици като всички останали. Бих цитирал думите на един френски министр-председател, който е, казва, че са мръсници като всички останали. Et même rapidement, ce qui se passe en, en Égypte, c'est la même chose. Ça montre euh, que non seulement ils sont incompétents, mais surtout ils sont dictatoriaux, autoritaires. C'est-à-dire que ce qui fait Morsi aujourd'hui euh, en tirant sur les gens, en imposant une constitution illégitime, ça dit long en fait sur leur incapacité de dialoguer, sur leur incapacité d'être justement dans, dans, dans, dans le rapport démocratique à l'autre. И това, което се случва в Египет, показва до каква степен режима е диктаторски, авторитарен. Това, което в момента Мурси прави, като хвърля полицията нали, срещу народа, показва до каква степен той е неспособен да, да, да да действа нормално и налага една незаконна конституция на египетския народ, абсолютно неспособен да установи диалог и въобще да установи нормално отношение с египтяните. Ça, c'est la fin, à mon sens, on est en train de lever l'hypothèque de cet islam-là. Така че според мен в момента точно това правим, отхвърляме ипотеката на този ислям. Et l'intervention de la France au Mali, et même ce qui se passe en Syrie, c'est la fin, je, je crois, de cet islam djihadiste, belliqueux, euh, terroriste. И намесата на Франция в Мали, както и събитията в Сирия, показват, че наближава края на този воинствен, воинствено настроен ислям, исляма на джихадистите. Parce qu'en fait, cette intervention, notamment en Syrie et puis euh, en, en, euh, au Mali et, et, notamment en Syrie, a montré bien évidemment euh, le mensonge et surtout a démontré d'où vient l'argent. Parce qu'en fait, il n'y a pas de terrorisme sans argent. Ah, et là, on, on sait d'où, qui est le financeur derrière tout ça. Това, което се случи, събитията в Мали и в Сирия, показаха наяве лъжата, защото те откроиха откъде идват парите, защото в крайна сметка няма э, тероризъм, э, э, който да не е подхранван от, от пари. Et, et, ce qui s'est passé à Tunis euh, après euh, la violence, ils ont euh, la volonté d'envahir l'ambassade américaine. Les Américains, ils ont compris que l'islam modéré n'existe pas. et, là, ce que je vous dis, c'est c'est le président de l'Observatoire de sécurité <laughs> globale en Tunisie qui vous parle, c'est que les Américains, ils ont capté ils ont capté une communication du chef du parti, Enada, avec le ministre de l'Intérieur, et il leur a dit, écoutez, laissez faire. А, значи в Тунис, което се случи, показва насилието и а, това, че няма а, умерен а, ислямизъм. Всъщност опита да, а, в а, Тунис да се нахлуе в а, посолството на Съединените щати доказа за пореден път, че няма, че няма модерен исламизъм и това го казвам аз като а, създател и участник в Тунизийската обсерватория по глобална сигурност. <coughs> Et, et, en fait, pour conclure là-dessus, pour dire aujourd'hui, le passage, je dirais, euh, de l'islam euh, en crise, l'islam de la crise, à un islam apaisé, ne dépend pas uniquement des musulmans, même si c'est leur responsabilité première, ça dépend aussi de tout le monde, y compris les grandes puissances. Quoi. И а, искам да кажа, че преминаването, прехода от един ислям, който е в криза, към един по-умиротворен ислям, а, не зависи единствено от мусулманите, а зависи всъщност от всички, най-вече от големите сили световни. Rapidement sur les deux autres questions, donc je, sur l'islam en, en, tout cas tunisien, c'est un islam depuis la nuit des temps, depuis euh, l'islamisation de la Tunisie qui est très tardive hein, par rapport aux, autres, pays. Euh, euh, l'islam tunisien, c'est un islam très maraboutique, très apaisé, avec euh, tout un rapport au sein, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, les, salafistes, les djihadistes, ils, sont en train de détruire tous les saints, ce qui, ce qui est bien, parce que c'est l'islam populaire, ça. А, така, по отношение на, а, това, на въпроса какъв е тунизийския ислям, фактически а, исламизацията в Тунис е, е доста късна. А, какъв е той? Той е по-скоро умиротворен в момента и по а, отношението му към а, а, светите, ислямските, всичките салафисти и джихадисти фактически а, разрушиха а, така, а, свет, на светиите на исляма. И в крайна сметка този ислям е доста а, популярен, той се отнася, така има близко отношение към народа. Voilà, c'est un islam, un mélange de, de, de, de berbérisme, de, euh, la main de Fatma, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. La main de Fatma, c'est le Tanit, en, en, tout cas, c'est les dieux de Carthage. Et donc, d'un coup, il s'est devenu en fait la main de Fatma. Euh, et donc, je peux multiplier les exemples où, effectivement, le peuple a inventé, en fait, s'est adapté à la religion musulmane. Et puis, ça aussi, la force de l'islam en tant que religion, c'est pas une religion euh, très identitaire au sens euh, des grands principes. C'est-à-dire qu'il s'adapte, l'islam. C'est pourquoi on le trouve aujourd'hui, lorsqu'on. il est en ah, Birmanie aujourd'hui, en fait, le problème entre les bouddhistes et les musulmans. Donc, moi, j'ai jamais cru qu'il y avait autant de musulmans en, en Birmanie. Euh, започвам от края. Никога не съм вярвала, че има толкова много ислямисти в Бирма, но да се върнем към характеристиката на исляма в Тунис. Той е по-скоро смесица с, с други вярвания, включително и берберизма. А, всъщност ръката на Фатма, какво е тя? Това е всъщност така, така дълбоки корени има в картагенския бог. А, и фактически а, народът е този, който се е приспособил по някакъв начин към тази религия. Това не е религия, към която той се идентифицира а, Donc voilà, l'enracinement de l'islam, c'est une réalité. La Tunisie a encore euh, en son sein, je dirais, des, juifs, des communautés juives très importantes, plus ou moins, enfin, plus ou moins importantes en tout cas dans, le, monde, arabe, qui, existent existe toujours. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1956, ce qui fait aussi la spécificité de la Tunisie, il y a eu un État il y a la sécurité sociale, comme on dit euh, en France, c'est-à-dire que l'État a joué le rôle de la redistribution, a sorti le pays en fait de la pauvreté, s'est chargé de l'éducation. Il n'a jamais eu en fait, en Tunisie, l'éducation, l'enseignement est laïque. Il n'y a pas l'enseignement religieux, il n'y a pas l'enseignement coranique. Така, значи това по отношение на вкореняването на исляма в обществото, това е твърде силно казано. На първо място бих искал да кажа, че има много така голяма, значителна еврейска общност в Тунис, не по-малко отколкото и навсякъде друга да е по света, но в, и, и в арабския свят по-специално. И друга особеност фактически от 1956 година създаването на, на държавата и на новата конституция, фактически държава държавата създава системата за държавно осигуряване, създавата, държавата създава така, системата за преразпределение на доходи. Той успява да извади населението от бедността. Тя е тази, която създава общественото образование и в Туниса никога не е имало религиозно образование. Религиозното винаги, образованието в Туниса е било винаги на светски начала. Et, et dès le départ, en tout cas, il y a une, prise de position de développer le pays par le prisme de l'État développeur. Et on, oublie toujours qu'en 1957, la contraception a été euh, gratuite et généralisée en Tunisie. C'est-à-dire que le planning familial dès 1957. En tout y et euh, още от самото начало политическата воля и позицията, която е била поета, е била за развитие на държавата. Не трябва да забравяме така един важен пример, че още от 1957 година контрацепцията става безплатна и така достъпна за всички. Voilà quoi, tout ça, c'est contre la, tradition, contre une vision de l'islam, parce que l'État était développeur, était moderne. Donc, euh, l'enracinement aujourd'hui de l'islam, euh, je crois que l'islam politique est importé, bien évidemment euh, lié au fait qu'il a toujours été opprimé, comme on dit, on leur a jamais donné leur chance, on leur a, donné leur chance. Maintenant, je crois que le, but est atteint et la messe est dite. Et je crois que euh, on, a, terminé, j'espère, avec, avec eux définitivement. Euh, Значи, създадената държава е била винаги срещу традицията. Това е била една държава, която е била в полза на развитието, на модерността, а от друга страна, така, съществуването, по съществуването на, исла, на исляма в Тунис е по-скоро свързано с един внос на политически ислям, поради това, че той е бил по-скоро потискан до този момент, преди да има възможност да се развие. И след като им беше даден така шансът, един шанс да поемат управлението в свои ръце, те се провалиха и мисля, че тяхната, така да се каже, песен вече е изпята и те ще, ще слязат от подиума на властта. Maintenant, Marx, Marx ou Weber, moi je crois que euh, Moi, je, rajoute rajouterais paradoxalement un contre-révolutionnaire, à la limite, c'est Tocqueville. Moi, je dirais que euh, c'est le tout. Il y, a, Weber dans sa dimension, je dirais, apaisante avec la continuité de l'administration qui est le bras séculier de l'État. Marx avec cette volonté d'introduire une révolution espoir. Et, Tocqueville qui nous montre en fait deux choses importantes par rapport au cas de la Tunisie. Il n'y aura pas de révolution s'il n'y a pas addition, euh, adéquation entre un esprit démocratique et une institution démocratique. L'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement, c'est qu'il se base sur des institutions empruntées à la démocratie, mais il n'y a pas d'esprit démocratique. Et là, je crois que Tocqueville va nous servir, en tout cas, de guide et de base, je ne sais pas consciemment ou inconsciemment, parce que aujourd'hui les citoyens et le peuple tunisien, il est dans un esprit démocratique, il est dans une attente démocratique. Ce qui manque, ce sont les institutions, et il appartient à l'élite euh, de, les construire. Euh, направя едно така общо сравнение между трите големи философи, които бяха споменати до този момент. Вебер, който а, твърди, че приемствеността е така на администрацията е фактически тясната ръка на държавата. От друга страна, Маркс, който набляга, акцентира върху надеждата и от трета страна така ще поставя акцента върху Токвил, който казва много важни неща. Той казва, че фактически няма няма, не може да се осъществи революция, идеалите на революцията, ако няма съответствие между демократичен дух и демократични институции. И фактически драмата на правителството в момента е, че те са в задънена улица поради това, че нямат демократични институции, нямат демократичен дух. Така че Токвил може да ни служи за база, за основа и за лидер в създаването на демокрацията в Тунис, тъй като народата с едно демократично очакване и с един демократичен дух остава да се изградят демократичните революции. Thank you. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, non, non, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit l'islamisme modéré n'existe pas. Ah, само да, juste pour préciser pour <laughs> l'assistance, а, значи въпросът е първо коментар. Вие казахте, че е, не съществува умерен ислям и че един мюсюлманин не може да бъде умерен. А, господин Сая уточни, че всъщност казва, че е, не съществува умерен е, ислямизъм. Това е уточнението. L'islam, c'est une religion qui s'adapte avec tous les temps, tous les contextes et tous les aspects de la vie. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi aussi. Bah, tout à fait. Mais aussi, en fait, l'islam, c'est. peut-être ne pas, ne pas accepter la modération ou qui ont vraiment interprètent mal l'islam, mais si nous venons aux, personnes qui ont l'islam comme religion, l'islam, je vais dire, il y a une parole en arabe, je vais dire, puis je vais traduire en arabe français, après така, в резюме, значи, може да се каже, че Исляма е една умерена религия. То е една религия, която умее да се адаптира към различните епохи, към различните времена, към различните култури. И друго важно нещо е, че Исляма е не само религия, той е една култура. И хората, които казват, че няма умерени, а, умерен ислямизъм, фактически интерпретират доста зле тази а, съществена връзка, която съществува между религията и културата в Исляма. Но, така и моят конкретен въпрос, който а, искам да поставя пред вас, е, че някои политолози укачеств... а, говорят, че в Тунис не е се осъществила истинска революция, че това не е революция, а просто бунт, възстание. Бих искала да узная вашето мнение, как квалифицирате вие събитията в Тунис. Игра може да въпрос е зададен към вас в качеството ви на юрист. Какво разрешение бихте предложили вие като най-добро за Тунис? Как да се намери разрешение, как да се регулира една ситуация в, не само в Тунис, а и в други страни, които се опитват да преминат от диктатура към демокрация? Alors pour l'islam, donc là, c'est une demande à Anna et Petia. il faut m'inviter pour que je, fasse un, euh, une conférence ou un cours sur, l'islam. Moi, personnellement, je euh, j'ai jamais dit en tout cas que l'islam est euh, contre la modernité ou l'islam ne peut pas être compatible avec. De toute façon, cette dialectique euh, incompatible, pas compatible avec la démocratie euh, et euh, avec la modernité. Pour moi, la question ne se pose pas ainsi. така зададения въпрос дали исляма е срещу модерността, аз никога не съм го казвала. Това никога не съм твърдял също така, че той е несъвместим с демокрацията или с модерността. И изобщо тази диалект, диалектика поставя по този начин, съвместим или несъвместим с демокрацията и модерността, не бих я поставил по този начин, бих преформулирал по друго, друг, друго яче. Toutes les religions ne sont pas modernes. Et toutes les religions ne sont pas démocratiques. Фактически всички религии Donc, не са модерни и не са демократични. Si par exemple on prend le cas de la France, vous vous rendez compte, la France a fait sa révolution en 1789. Така, ако вземем пример с Франция, която направи своята революция през 1789 година. On prend le droit de la famille. А, да се занимаем с правото, регулиращо отношенията в, в семейството, семейното право. C'est l'État le plus laïque en Europe. Това тогава Франция може да бъде разглеждана като най-светската държава в Европа. Je ne veux pas parler bien évidemment de mariage pour tous, de mariage d'homosexuels. Donc après, ça va, ça va devenir un peu compliqué. А, няма да говоря за хомосексуалните бракове, защото така ще усложня нещата. Je prends une notion simple. Ще взема едно просто понятие. En France, aujourd'hui, en 2013, euh, l'autorité euh, parentale ne se fait que par la parenté et non pas par la parentalité. Parenté, parentalité. Ah non, non, mais je, je, je vous complique la, la, la, Donc, euh, oui, je, je, vais le dire en français, et ceux qui ne comprennent pas en français, donc euh, je, traduirai en bulgare. <laughs> la parenté, c'est-à-dire c'est le lien de filiation biologique entre l'enfant et, et ses parents. Така, значи а, става въпрос а, за а, две основни понятия, които много накратко ще обясним. Родството от една страна, което е биологическата приемственост между децата и родителите. La parentalité, c'est la relation sociologique, affective avec l'enfant, même si on n'est pas parent biologique avec l'enfant. Така и родителството от друга страна, второто понятие, което е връзката социологическа, афективна, емоционална между родители и дете. La Cour de cassation dit il n'y a pas de parentalité. Така, значи касационният съд твърди, че не съществува родителство. Pourquoi Parce qu'il y a une filiation religieuse, une inspiration religieuse. Donc aujourd'hui, euh, pas, voilà un, pays qui a réglé, qui a levé l'hypothèque de la religion depuis 1789, qui a fait sa, la laïcité, qui a tout fait, le droit de la famille reste inconsciemment inspiré encore par euh, le droit religieux, si vous voulez, par le droit canonique. А, и можем да кажем, че а, тази държава, която е направила свой, свой основен стълб, а, така, светските принципи, а, фактически в семейното право се вдъхновява от един а, религиозен принцип, защото твърди, че а, основната връзка, която съществува е родството, т.е. биологическата приемственост на деца и... И ще terminerai là-dessus parce que c'est quand même important, juste pour vous montrer que lorsqu'on dit en fait le problème de la modernité avec l'islam, Euh, ce n'est pas en fait, ce n'est pas de l'islamophobie, même si je n'aime pas le terme, euh, mais euh, c'est une réalité, c'est que les religions ne sont pas dans une logique moderne. Si on prend la modernité au sens rationalité, individu et État, А, така и бих казал в резюме, че а, всичките религии не, са, не могат да се определят като а, модерни, тъй като те не влизат в... А, и без да съм ислямофоб, по никакъв начин не обичам това а, определение, но за да а, така ситуирам по-добре връзката между модерност и ислям и защо модерност и религии, типичното за всички религии, че те не се ситуират в логиката на рационалността, на индивида и на държавността. En revanche, là où vous avez raison, l'islam, c'est une religion qui peut s'adapter à tous- tous les contextes. И от друга страна, а, обаче, и тук имате право, ислямът е религия, която може да се приспособи към си- всички контексти. Ça, c'est sa force et sa modernité, dans le sens où, effectivement, l'islam comme spiritualité ne pose aucun problème. Et je crois pas que, euh, en soi, c'est un problème. А, и в този смисъл това е нейната сила, нейната мощ, нейната модерност на тази религия. А, фактически ислямът като духовност, като духовно течение не поставя а, проблем и това е нейната сила. Ce qu'en fait la matrice de l'islam Защото какво е матрицата на исляма? C'est aimer votre voisin, aidez-le, euh, faites le bien dans, dans, dans, sur la terre, euh, Lorsque on vous insulte, souriez, on le, on le retrouve en fait dans, toutes les, les, religions. Le problème, ce n'est pas l'islam. Le problème aujourd'hui, c'est des musulmans qui parfois interprètent mal, utilisent mal, font mal à leur religion. А, така, значи, ислямът самият по себе си не представлява проблем, не поставя проблем каква е матрицата на исляма. Тя е универсална фактически за всички останали религии. А, обичайте съседа си, подпомагайте съседа си, правете добро на всички. А, така че проблемът не е в исляма, а в някои мусулмани, които интерпретират зле тази. Да, някои je И едно последно нещо бих искал. Parce ce que vous avez dit montre bien que vous connaissez bien votre religion. Защото това, което казвате, показва, че вие познавате много добре своята религия. Lisez bien le Coran. Прочетете добре Корана. Il n'y a pas une ligne, un mot qui parle, par exemple, euh, de la prière cinq fois. А, няма нито един ред, нито една дума, която да казва, в, да говори в Корана за молитва пет пъти на ден. Ça a été fait après. Но с- в последствие се приема това. Là, on retrouve la même chose que dans la Bible ou, euh, В ou- Корана откриваме същите неща, като в Библията или в други свещени C'est текстове. quoi en fait la prière La prière, c'est un rapport spirituel avec Dieu. Какво всъщност е молитвата? Това е едно духовно отношение с, Бог- с Бог. La forme de la prière, etc., ça a été fait après par les musulmans comme l'appel à la prière. Donc bon voilà, les cloches ont été prises par les, par les, les, les, les catholiques, euh, donc il fallait trouver une autre chose. Donc on a, on a inventé. On peut Това trouver беше открито в последствие, формата на молитвата, при, така призоваването на а, е, мюсюлманите към молитва, е измислено в последствие, както и камбаната в християнството. La même chose pour le voile, c'est-à-dire que rien aujourd'hui euh, dans le, Coran, il dit mais voilà, il faut, il, faut, se voiler avec la burqa ou se voiler en fait avec le voile intégral. Tout ça, ça a été inventé parce que, euh, bon, on ne va pas faire une, conférence là-dessus, parce que la charia n'a aucune valeur sacrée. Ça a été euh, en fait inventé, c'est un code comme le code civil. C'est un code qui a été inventé par les théologiens musulmans et qui n'a pas une articulation euh, avec le Coran à part des interprétations ou avec la prophétie ou la conduite и на парола на de, Така същия пример се дава и с булото, което забуването на мисиоманските жени, бурката и всички останали типове дрехи в мисиоманския свят са били измислени по-късно, както и с другите примери, които дадох преди малко. съответно шарията какво е той? Той няма стойност, свещена стойност по само себе, от само себе си. Това е просто един кодекс граждански, който е бил измислен в последствие и който няма никаква а, такава иманентна връзка с а, Корана. Ce qui n'est pas moderne, ce qui n'est pas démocratique, ce sont les interprétations. Et notamment la- le code qui s'appelle la charia, qui date du Moyen Âge, qu'on veut en fait l'appliquer aujourd'hui en 2013. Ça, c'est ne peut pas être moderne dans un rapport au temps complètement décalé. А, и така, още веднъж повтарям, че това, което не е модерно, това, което не е е демократично, това са съвременните интерпретации, интерпретациите на исляма и този кодекс шариат, който е бил, който датира от средновековието и, и опита му той да бъде наложен и прилаган през 2013 година. Ето това не е модерно и демократично. Pour le soulèvement et la révolution, je finis. Donc le soulèvement, il n'y a pas de révolution sans soulèvement. Le soulèvement, c'est le moteur en fait de la révolution. Euh, je pense qu'en Tunisie, je l'ai dit hier, c'est un soulèvement qui était une révolte qui s'est transformée en révolution, mais c'est un processus. On n'est pas encore euh, à la fin de ce processus-là. La fin de Je crois que la fin de la révolution, il y aura révolution en Tunisie que lorsque euh, les institutions seront mises en place et la société sera apaisée avec un rapport, une adéquation directe entre les institutions et la volonté du peuple là, il y aura une révolution. А, така, по отношение на сравнението между бунт, възстание и революция, а, фактически няма революция без бунт. А, бунтът или възстанието е двигателят на революцията, това го казах и вчера. А, също така казах, че фактически революцията е един процес, който все още в Томис не е приключил. Той ще приключи тогава, когато а, институциите са въведени, когато, са, а, когато а, вече функционират и когато се постигне една адекватност а, между тези а, институции и волята на народа. Тогава можем да кажем, че революцията... Et je terminerai en fait par une, une- une petite euh, euh, strophe de, de- de- de l'hymne national. И ще приключа с, а, като цитирам една строфа от а, националния химн. Si le peuple un jour proclame sa volonté de vivre, le destin doit répondre à sa volonté. Ако народът един ден заяви своята воля за живот, съдбата трябва да отговори на израза на тази воля. Donc les islamistes au pouvoir n'aiment pas en fait cette hymne-là parce qu'il n'y a pas une référence à Dieu. Il n'y a ni démocratie, ni révolution, ni État sans le peuple. Няма нито демокрация, нито революция, нито държава без народа. Merci. Благодаря ви. Ces deux séminaires tout à fait passionnants n'ont montré que la nécessité de les continuer. Et donc, euh, alors, je fais quelques petits remerciements. D'abord, Jim Rouet qui a eu l'idée, l'initiative et a assumé l'organisation de l'invitation de ces jours. Après, à nos interprètes et d'abord et surtout à notre conférencier, euh, en fait, qui nous a inspirés de longues soirées à penser, à réfléchir, à comparer, à aspirer à la démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous. думите, подвеждам думите на... А, и ако ми позволите, веднага искам да отбележа, че тези две публични лекции само потвърдиха необходимостта да се продължи а, а, това занимание по-нататъка и ми позволете да благодаря първо на Жирилуе за организацията, за идеята и организацията на това събитие, след това на нашите преводачки и най-накрая на нашия лектор, който ще ни потикне към дълги вечери на размишления по въпросите, които повдигна. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.